Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Surprise ba kayo mga comics people? Kami surprise. din, na-surprise kami. Surprise! surprise! Uh, ako si Mel Kasipit, ano, kasama ko si ano, si Gios Desgiao and uh, Mick Fajardo. Yes. Uh, Bagong si kasal. Bagong kasal. Bagong bukod. ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Yeah, thank you. Yeah. <laughs> Congrats, habang, congrats. Every day na, every day. Every day okay. <laughs> every day. Habang uh, habang ano, habang wala pang nanonood, i-share na natin yung Indie Comics podcast link. Okay. Tulad Wag ng dati. Lang i-share. Huwag niyo lang <laughs> i-share, mag-subscribe na din kayo. Konti na Ay, lang. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Oo. So ito na kami, live na kami, Comics People. So kumusta kayong lahat? uh, nakikiramay kami pala sa ano family ni Sir Jeffrey Hewitt na ano namatay. magaling na komikero din. Inker oh, sa Marvel DC. Eh nakakagulat nga kasi kanina ay kailan ba kahapon yata yun, nakita ko pa yung post niya eh na yun nga nag nangingi siya ng tulong. Oo nga eh. Akala ko road to recovery na siya nung time na yon. Hmm. So yun. So Oo. ngayon maniwala <laughs> kayo sa COVID talaga, please. Nakakatakot talaga, promise. Kaya nga eh. Actually, ano, maraming, maraming, marami akong experience. Ay, hindi. Marami akong kilala na nagka-COVID. Yung mga tita ko sa mother and father side, nagka-COVID. Mm. Tapos, yung kapatid ko, na taga Bulacan, yung anak niya, nag-positive. Bagong panganak pa naman. Sana. Ah, Pero ano, magaling okay, na silang lahat ngayon, thankfully. Okay. Oh, thankfully. Mm. Thankfully, mga Tsaka nakakatakot lang kasi yung mga usual nakakilala natin, yung mga wari, mga ka-office mate mo dati, mga klase mo dati, yung mga ma- mga relatives nila ng mga senior citizen, yung mga Oh. Mga panaw. Hindi, yung... tsaka dati, kung eh. i-compare, kung i-compare mo yung panahon ngayon tsaka yung last year, mas nakakatakot ngayon kasi last year, ang malalaman mo lang ng mga nagka-COVID, yung mga hindi mo ma masyadong kilala eh. So hindi ka oh, pa masyadong yung, naka- yung mga friend Ngayon, parang, friend, mga ganun. Ngayon, oh, mga ito mo, oh, mga mo, yung kaibigan mo na, na lagi mong kausap, or talagang malapit na kamag-anak na, di ba? Yun, kaya hmm. lalong hmm. nakakatakot. Kilalang kilala mo na yung iba. Hmm. Kaya nga eh. Kayo ba, sa, sa opisina nyo ba, ano, Dio? Uh, ah, nagkaroon kami, na rin. may, oh, nagkaroon na ng may nagpa-positive na doon. Tapos, naging mas strict na sila sa office. Ah, yung, I mean, yung hindi na, pinag, pinag, pag, pag business na trip, wag, wag, pagpaliban na lang, ganyan. O nabawasan din yung shoots noon. Mga ganun. Ah, may mga field work din kayo. Oo, nabawasan yun. Buti, ano, buti talagang work from home na kayo diretso. So, wala pang planong pabalikin kayo, Gio? Uh, since na ngayong merong vaccine na, meron kaming anniversary. Pinag-iisipan na. Mag-ano kami, parang yung mga ano lang vaccinated, vaccinated. Pero parang close shooting, mag-shooting kami, parang close uh, kasi para sa anniversary, sasayaw ako. Mm, nice. Oo, dati kumakanta lang ako sa Araneta, ngayon sasayaw na ako sa Araneta. Oo, <laughs> oh, seryoso sa Araneta yun. <laughs> Legit? Legit? Oh, legit. Sa stage ano, talaga ng ano. Oo. Pero ano siya, recording na. Hindi na siya yung live. Mm. Pero ano yung production? Eh, pang production nun, pang concert din talaga. Oo, pang, pang concert din talaga. Yung may mga lumilipad na ano, na camera. Hindi man drone, yung mga, yung crane, may crane yung camera, ganyan. Mm, nice. <laughs> Angas oh. nun. Eh. Christmas party, may ganun, no? para kayong ano, para kay ABS-CBN na ano, yung Christmas party nila. <laughs> No. yung ano, may dry ice. First, first time oh, ko eh may pra, may pa-dry ice din saka Oo, mga dry fountain ice. sa likod. Ang backup backup senior. Saka ang masaya doon hair and makeup. So papaunat okay. Oh, ko yung hair ko kaya pinapahaba nice. ko siya ngayon. Yun. Mm. Yan yan. Napaka-exciting naman yan. Mm-hmm. O oh, Mick, kamusta naman ang ano ng buhay may asawa? Eh okay naman, nag-adjust pa, ang daming daming plato. <laughs> Regalo sa amin puro plato. Okay, plano, pag ano, ano, magpapaparty ano, ano ka. Ah. mga ano, mga rice cooker. Plancha. Yun nga, wala nga rice cooker. Kami na bumili. Ay, naku, sayang. Kami dati, Yun. dalawa plancha namin eh. Oh, rice cooker. Wala, wala, wala nagregalo ng plancha. Wala namang paplansyahin niya eh. <laughs> yung ano, oven Masa toaster na may kasamang coffee maker. Mm, yun, coffee maker. Yun. Wala din. Breakfast, breakfast set. Hindi pa naman nahuli ang lahat. Pwede pa naman magregalo. Kumot. Pwede pa humabol. kumot. <laughs> Walang, nag, ano, walang nagregalo ng kumot, mga tablecloth, ganyan. Wala. Ah, uh, puro kitchenware eh. Kanya-kanyang kuha sa bahay na lang. O, sa'yo, kuha oh. ng dalawang pundan. Ako, ang pinaka, ang pinakamagandang na ako na matanggap namin yung ano, yung cookware na induction. Mm. Ah, oo. Tapos may, nagre- may nagregalo din sa amin ng induction cooker, pero single lang. Oh, malaking bagay din. Mali. Ano? Hindi, dapat single, eh. Married ka na eh. <laughs> Mali. Dapat Hindi, mali, maliit lang kasi yung lababo namin, so isahan lang. Sakto lang, para ah, sakto lang. Sakto. <laughs> Ano. yung mga ano online batian. Kevin Duayan. Oo nga pala, no? Congratulations, Mick. So, di ka na namin maaaya uminom niyan. Ano, hindi naman bawal na. Kailan ba, ako, <laughs> kailan ba ako niyayaan niya ni Kevin? Hindi naman nag-aaya ng inuman niya si Kevin. Hindi, ano lang yan. Hindi naman bawal, pero mayroon kang extra na pagpapaalamanan. Oo. Oh, oh. Tsaka, tsaka dyan na sa iinom sa inyo. Hindi ka na pwede yung basta-basta umalis eh. Eh kung dito sa bahay, walang problema. Pero sabi ni... syempre, after COVID din, para mas masaya. Hmm. Ayun, sabi ni Kai, congrats Mick. Uy Kai, salamat. Actually, oh, si Kai kinasal din yan. Wedding, pandemic oh. wedding din. Oh. Alam mo, kinagandahan lang sa pagkinasal ka ng pandemic. Kahit wala ng reception eh. <laughs> ang reception nga, mas... ang reception actually, ano lang, uh, nagpadala lang kami ng, tsaka wala kaming in-invite na iba. Mga parents lang namin. So ang hinanda namin puro mga part mga party trays na take out or pinauwi ko kay na mama yung sa kanila sa side ni Natricia, yung sa family nila, meron din. Tapos kami, may inuwi din kami. Yun lang. ano <laughs> sa coaching sila mm. kumakain? Hindi, uh, sa bahay na syempre, tinake home na nila sa bahay. So, ngayon, Ay, sabi ni... parang four days yata namin pagkain. <laughs> sabi ni Alam mo, yun Bernie, yung oh, masaya. Eh. Oh, congrats. Oh, congrats daw. Sabi, yun yung masaya pag yung mga handaan, yung mga uwi sa bahay, isang linggo mm. mo pagkain, shakies lang, ganyan. Uh, ay, totoo. Tapos, oh, lechon, lechon ngayon, bukas paksiw. Diretsong ah, paksiw. oh, yung mga, mga pangat, mga pangatlong init. <laughs> apat na ano, init. Ano, yung pang-apat, pang-lima niyan, pang-sandwich na eh, yung hinihimay na yung ano. <laughs> mga strands ng karne. Oo. Oh. <laughs> Kasi halo mo sa kanin mo kaya sa tinapay. Parang Philly's Actually, cheesesteak lang. Yun, ah. yun, may, may mga advantage nga rin eh. Parang hindi ka obligadong mag-invite ng marami kasi nga bawal. Tapos Siyempre, mm. kung konti yung bisita, konti rin, mas konti rin yung gagastusin. Hindi, oh, hindi, may... hindi siya obligado, hindi talaga <laughs> pwede. Oo. Kaya Tsaka may maiksi eh, yung pila sa ano, may maiksi yung pila sa photo booth. Oo. Oh. kung kung meron mang photo booth, meron ba mm, kayo? sa tropa ko meron eh. Wala, wala, hindi rin kami kumuha. Wala. Yung photographer rin, namin, hindi rin namin inano eh. Oh, parang hindi rin kasi hygienic eh kasi pupunta ka sa photo booth, susuot mo yung maskara, ganyan, 'di ba? Hindi pwede. Oh. Ayun. Ay, sobrang may, ano may special, na, sobrang... Special commenter hmm. mix. Baka kilala mo kung nag-comment. <laughs> Ay, nanonood nga sa kwarto. Nakikita ko siya rito eh. <laughs> ten, ten, ten, Sabi ano ni Kai, yes, matipid ang pandemic wedding. 12 lang total people sa amin. <laughs> Haha, kasama na family. Oo. Oh, sa amin, 12 lang din. Kasama yung nag nag uh, yung pastor na nag uh, officiate ng wedding. Tapos may kasama siyang isa pa. Tapos kami na lang din. Paano yun, Mick, naka ano, kapag nag-kiss kayo, we kiss the bride pero naka mask kayo ng face mask. <laughs> ah, hindi, hindi naman. Kami lang hindi naka-mask doon. The rest naka-mask lahat sila. Tapos pagka pictura naman, doon lang din nagtatanggal. Eh kami-kami lang din naman actually. Ang nasa tagalabas lang yung well, yung mga nang tagalabas, sila lang talaga yung naka-mask. Pero hmm. ilan tao lang, dalawang tao lang ata yun. Kaya hindi rin siya masyadong sobrang nakakatakot. Oy, salamat, Yun. Dennis. Si Dennis Mendoza, congrats Gius Des sa inclusion ng Lakan at Makisig sa Community 2021. Oh. Nandun ba kayo noon? Nandun ka ba noon, Mel? Wala ako nung time na yun na nag nag-talk kayo noon, di ba? Ah, Nag- hapon na ako ah, tumatakbo. Facilitate. Ah, yung ano, oh. yung yung launching ng pick-off sa umaga yun eh. Oo. Oh. Mm. Oo, na, si Mitch, eh, kayo ni Mitch eh, yun, di ba? Hindi ko na hmm, kayo naabutan noon eh. Mm. Nagtanong-tanungan lang naman ng ah, kumustahan, ganun. Tapos, mm. shinare nila kung ano yung about dun sa comics na ginawa nila sa community. Sayang nga na-miss ko eh. Gusto oh, ko sana mag-submit ito. din. Hindi sana. Oh, na, hindi. Kasi gusto ko mag-submit, hindi hindi ko nakita yung announcement kung yeah. kailan yung submission, ganun. No? Ah. Feeling ko baka ano, baka December yan. Hmm. Ang submission oh. ulit. Oo, oh, kaya, kasi kaya pala, Nasabihan ako noon, may ready na akong material kasi yung, yung current pandemic yung material ko sa ah, ah comics ko. eh. Sayang din eh yung ginawa natin pa yung ano mga mga COVID tungkol din sa COVID yung is, parang marami rin akong nagawang pa-request na COVID theme din eh. Sayang na i-submit ko sana. Oh. Ako may Ayan, mga so, bala, may mga bala ko rito pero pang ano eh, pang, pang apocalypse eh. Ewan ko kung magkakautas ano yun, pang COVID. Ano yun, zombie pandemic. Ay, wow, ganun. Yung mga... Ayan, so, kaya namin ginawa tong live kasi malapit na kaming mag uh, ah, 1,000 subscribers comics people. Oo, uh, ano na lang, 945 na. Yeah, congrats sa amin and congrats Oo. din sa mga nanonood. Ayan, so uh, Kevin, Duayan, kung nakasubscribe ka na, please subscribe. Kung sa YouTube. Pa pala, oh, sa YouTube. Oo. Sa YouTube uh, kay Castillo, please subscribe to our YouTube, YouTube. channel. Kung, yung meron kang... parents mo, yung hmm. kasama mo sa bahay, yung yaya, yung katulong, si ate, si kuya, si tito, si tita, hmm. lahat Oo. yan ngayon, meron na silang Google account malamang. Oo. Si Maria nung yung last na nag-guest sa atin, yung mga tito niya <laughs> tsaka yung yung mga auntie niya pinag-subscribe namin yun nung huling ano niya rito. Ang dami na <laughs> eh nung nagano nung nag-isang push tayo ng subscribe. Ang dami, ang daming nadagdag siguro mga mahigit 10 rin or 15 yun. Mga And friends. ni Ano mga tayo? Friends mga, tayo, tayo, tayo, eh. mga friends ni RD, daming friends ni RD. Eh. Mm-hmm. Sabi ni Kevin Duayan, nga pala congrats din kay Julius, may animated movie na yung Ella Arcangel. Yun, Ana, maghilom, kailan kaya? Uy, nako, sana. Mick, kailan yung Ana maghilom? Uy! Uy! Tumambi. Nagulat si Mick, nagulat si Mick. Nagulat. Malakas, malakas yung power nung ano eh. Naka-cellphone lang. Naka-cellphone lang ako. <laughs> Wala pa akong sarili. laptop yung gumanyan. Pero eh. ano, maganda <laughs> magandang abangan tong ano LR Kanghel kasi may funding siya eh from Anisi. Parang pinitch oh. nila, binigyan sila ng funds. Ngayon ginagawa na yung ano. Wala pa ako masyadong idea full full, full length ba? Ang malamang ang ilan oh, malamang maano yun, medyo mahaba-habang ano. Baka full kasi hindi naman siya yung well, continuation ng mga unang episode. Di ba meron siyang episodes noon? Baka iba to. Niya. Ay, ba to? Parang, oh, yung, yung ginawa ni Mervin, parang yung pang mini-series kasi yung gano'n eh, yung sa kanya mm, ginagawa. Mm. Ayun, Tapos, kung, kung full yun, maganda yun. Mm. Solid yun. Saka ano, dahil may funding, ma meron na silang ano, uh, pwede na silang mag-hire ng mga voice actors ganyan. Kasi dati si Ber- si ano lang eh, si Melvin lang ay Mervin lang yung Nagboboses. Nagboboses. Ako si Emma, ako, ako si Emma. Mga ganun, ganun. <laughs> Hindi ba yung misis niya yung nagboboses? Si Hindi, siya, siya yata lahat yun. Karen? Siguro may mga boses ano din. Yun. Oh, ayan na. Nagugulat talaga si Mick. <laughs> Kasi kapag kinakasal, medyo talagang nakaka, ano talaga yun eh. <laughs> Nakakapa, nakakapa, nakaka, ano. Nakaka, Sorry. Nakakapa. oh. Ikaw, Mick, ano bang, ano bang experience mo sa IKB? FP, ano yung mga paborito mong episodes nung hindi ka pa official member? Official, hindi pa ako official. Gusto ko yung nag-outdoor tayo, yung kami ni Patrick. Kasi <laughs> ah, sa, tila, mm. sa Bulacan, sa Bulacan yun. Oo, oh, kasi bago namin, bago kami mag-start noon, ang sarap, ano ba yan? Ay, na, nagugulat talaga si Nick. <laughs> Teka, ayusin ko. Mag-off ka muna ako. Ah, uh, ano ba? Ah, uh, yun yung sa ano, yung sa kina Arding ah. Kasi hmm. bago tayo nag-start nun, ano eh, pag dito, kumain muna kami, sarap ng pagkain. Oo. Doon ako unang nakatikim nung ano yung sinigang sa sampalok na may legit na sampalok leaves. Mm. Ayun, iluto nila RD yun. Oo, kasi di ba yung mga yung mga sinigang sa sampalok, ano na, yung mix Kasilang. na. Oo. Oo, yun talaga may ano, may totoong sampalok leaves. So, wow, talagang may ganito pala. Sabi ni Mark, ang ganda daw ng pages nung ginawa ko sa baboy. Thank you. Abangan Oo nga, Mel. Um, Gagawin mo, itutuloy mo ba yun? Itutuloy yung baboy, ha? Oo, itutuloy ko yun. Pero sinisingit ko kasi minsan sobrang busy, kaya sinisingit-singit lang. Ano kasi ituloy yun, ang story nun, ginawa ko yung thumbnails nun dati pa. Ang tagal na, siguro mga 2012. Pero, nag, pero nag, nag-update ka rin ng mga pages nun? Hindi, sinundan ko lang yung ano, yung thumbnail. Pero nung tinitingnan ko parang may mga kailangang baguhin. So baka may idagdag bawas ako doon sa panels niya. Pero tapusin ko muna yung mga na, na-thumbnails ko. Ayun. Ayan, okay na. Kaso medyo tumaas lang ako. Masyado yung pa. So, ano, parang plano naging porno ka. <laughs> Pixelated yun. Eh, oh. Anong plano mo mix doon sa mga... Anong plano mo doon sa, sa mga nasa likod mo na doble-dobling copies? <laughs> Oo oh, nga. Uh, yun yung pinag-uusapan na actually namin ni Trisha kung ibebenta namin o i-keep. Kasi meron nung dito yung mythology class. Magkaibang version. So, syempre, tatago namin yun. Tapos oh, may pirma parehas. Eh. Ay, ah, hindi. Yung sa akin, wala eh. Yung kay Trisha, ah. marami siyang signed copies ng mga libro dito eh. So, pwede ko ibenta ng ano, patago. Hmm. Anong <laughs> pinaka-paborito mo? dun sa nagbebenta ng Mega non comics, yung comics ni Tepa, yung Mactan. Ang lakas, ang taas ng patong niya eh. Oo nga. <laughs> Oh, Meron din ako nakita ng 13 Isang yung book 1, 900 pesos ata. Yung, yung camera na ano, grabe. Siguro sumasabay yon sumasabay sa... Kasi uso ngayon hindi, online-online eh. Oo. Oh. Uy, sabi ni Roy, hello comics people. Uy, Roy, gusto mo bang sumama sa live? Send ko sa yung link. Comment down below. <laughs> Kasi Thank you, sobrang, sa kami rito. Sobrang ano kaya nito ni Roy, sobrang big time na. Alam mo, G.I. Joe, Oo nga. Na, napakinggan ko nga actually, di ba yung, yung, yung, yung ano bang tawag doon, talk? Ni, mm. si, yung kwentuhan ni, ni Sir John tsaka ni Roy. Mm-hmm. Hindi ko alam, akala ko dati, ano, veteran na siya, yung matagal na. Hindi oh, dati kasi ng yun, drawing eh. Diba? Hindi kasi quality ng drawing ni Roy, talagang iisipin mong matagal na siyang nagko-comic. Kasi oh, sobrang ganda eh, pang pang yeah, na DC na eh. Yun din yung yun din yung akala ko dati, tapos yung pala ano, parang hindi pa niya alam masyado, wala yung experience niya parang hindi pa ganoon ka ano. Tapos kung ano din yung experience natin na yung, yung parang wala pang kakilala, tapos parang iniisip mo magkakabarkada na <laughs> lahat ng komikero. Mm. Hindi, alam mo ba, yung malapit siya sa table ko nung komikit eh. Oh. Ano, nung huling komikit, tapos hindi, hindi siya familiar sa akin kasi bago lang siya. Bago lang pala siya noon. Tapos, yung mga veterans na sila Louis Mar- sila Louis Antonio dumalapit doon sa table niya ipagkwentuhan. Mm. Ah, baka matagal sa isip mo. Baka, baka, baka nagbalik lang, baka nag mm. oh. sa comics to. Pala bago lang pala siyang pasok noon. Oo. Talagang Masabi ano, ni, nanonood sobrang, si Sir John. Si Sir Hi, John, John Zamar. Oh, congrats sa ano sa YouTube channel. Sobrang ano prolific. Bilis Alam ano, niyo, bilis akala ko 300 na agad. Oo sabi nila prolific daw ang IKP gumawa ng videos. Hindi totoo yun. Si John yung mas prolific everyday. Minsan nga dalawang beses sa isang araw mag-upload eh. Ano lang kami, spontaneous lang na ano, na post. Hindi naman din ganoon ka ano. Oh. So, sa tagal naman ni, ni John na nagko-comics, uh, tapos member pa siya ng Comic Con, marami siyang kakilala talagang pwedeng tapikin. Uy, usap tayo. <laughs> eh, pero maganda yung ano nila, maganda yung mga topic kasi yung alam mo yung hindi mo naman usually aakalain na mga yung mga artist na nakikita lang natin sa con. Kasi hindi mo natin nakakausap lahat eh, <laughs> di ba? Paanong topic? Ganun, ganun. Hmm, mga topic na ganun. Hindi rin sabihin yung mga yung mga napag-uusapan ba, parang syempre since hindi mo naman nakakausap 'yan, hindi mo na hindi mo rin nalalaman din na may mga nangyayari na na, na experience nila na oh para putik parehas lang din pala tayo ng experience sa mga cons ganun. Hmm. May, may mga Ganda times ang, ano, pala eh. Ang ganda ng pakinggan ng mga origin stories eh, na ano ng mga hmm. ibang mm. komikero din. Tapos nakikita mo yung para, parallel na ah, ganun ka din. <laughs> oh, yung mga ganun nga. Minsan pagka magugulat ka parang ganun lang. Kumbaga parang common pala yung ganito. Kala ko ako lang nakaka-experience ng ganyan sa mga cons ganyan. Oo. Mga makuha Kayo, ano bang favorite episode nyo doon? May mga favorite ba kayo doon? Um, paborito ko yung episode ni Ian Santa Maria. Juicy kasi juicy. Ako, ah. okay. favorite ko din yun. Tsaka yung kay ano, kay Sir James. James? Palabay, Palabay. oo, oo, si The Boss. Kaso, ano lang, medyo napuputol-putol kasi siya doon pero okay, ang ganda nung ano, ganda nung hmm. kwentuhan talaga nila. Saka, ano pa ba? Hindi ko pa napanood yung iba actually. Ang dami pa hindi napanood eh. Mm. Pero oh. ano natin yung magbibinge watch tayo dyan. Kapag ano, mga around 4 p.m. ano ako eh. Parang dun, yun yung oras na nag, nasa harap ako ng computer kaya nakaabang na ako minsan. Pa, pakinggan ko na. <laughs> Kasi habang nagdo-drawing, minsan yun, ano, ano, ano ka, ano, makikinig Masarap ka. Masarap pakinig doon isang buwan ako walang drawing, wala akong computer kasi hindi pwedeng gamitin tong work work ano ko eh, PC sa ano eh. Uh, ibang bagay. <laughs> eh mahigpit ah, sila eh. Ah. May bantay ba? May may remote ano, CCTV. <laughs> Ewan ko may ano sila eh. Ang daming mga authentication ganyan ganyan eh nakakatakot Oo. magano. Kapag mm. work PC, maraming ano eh, maraming ginagawang bawal-bawal eh. Kaya mm. hindi Saka medyo bagal, Medyo bago kasi ako, kakalipat ko lang. Doon sa dati, ano, sobrang luwag. <laughs> Oo, minsan pagka wala masyadong ginagawa, doon din ako nagto drawing Eh ngayon, bawal. <laughs> congrats eh, wala... Din sabi ni Miko. Oh. Mick, congrats sabi ni John, sabi ni Nino din, congrats. Tama, congrats Mick. Uy, salamat. Pero dapat comics bago <laughs> usapan natin. Hindi, oh. salamat. salamat, salamat. Hindi, salamat, salamat. Na, so, since congrats Mick, sabi nila, pag-usapan natin, how do you make comics? How do you make <laughs> money? how, how do you make money in making, making comics? comics? In ah, making comics. <laughs> ano? Kayo ba? Ano ba yung Ako ba ako, ako, ako ba ako, ako ba guest dito? <laughs> ano ano wala, ba wala. Nyo? Best way to make money. Ano ba? Ano ba sa tingin niyo? Sa ngayon, ano, Make NFT. <laughs> Oo nga eh. NFT talaga yung ano no, yung nauuso. Ayun, ma- ngayon, ma NFT eh. Tsaka ano, online selling ng mga comics. Ganun. Oo nga eh. Oh, ako ini-explore ko din 'yun eh. Kaso wala pa akong natatapos ngayon na bagong comics eh. So ano muna. Oh, Oy, si Kung. Platform, ganyan. O, oh, Kong, anong message mo kay Mick na ano, na bagong kasal? Hello Mick, happy birthday. Ay, salamat. Happy birthday! Happy birthday! <laughs> Congratulations! Sayang kung kararating mo lang, kakaalis lang ni Steven. No. Ay, ganun. Oo. Oh, Alisin. Sa list kami. Nag, nagano kami, yung, yung dibdibang usapan. Umiyak nga siya hmm. kanina eh. <laughs> Sabi niya, I'm sorry for my apologies. It's too late sabi to apologize. Sabi ni Steven, okay, ano- share ko. Sabi ni Steven, We are the crystal gems. We're always safe today. Hindi mo yan ah. Siguro hindi ko panahon yun. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko rin alam. <laughs> alam ng mga nakikinig yan. Somewhere out there. Yan, ah. Sa dami ng magandang libro na lumalabas ngayon, may lalabas ba kayong volume format din? Pag sinuwerte ako sa pick-up, meron. <laughs> Nag, nagpasa ako doon eh. Oo, oh, actually magandang ano rin yung gateway, yung pick-off para matuto, tapos ma-publish din, pitch nyo yung gawa nyo. Mm. Maganda yung ano, maganda yung maganda yung webinar nila kahapon, nakinig ako yung yung parang yung pitching ano, something. Mm-hmm. Pitching. Oh, ganda. Nakinig ako, ang ganda. Nagaano nga sana ako eh, gusto kong mag-attend pero doon sa form may ilalagay kang ano yung gusto mong i-pitch. Eh wala naman akong maiisip na gusto kong i-pitch kaya hindi na lang ako nag submit ng... Eh, di dapat nilagay mo, pizza pie. Hmm, <laughs> pizza pie. pizza pie. Hindi naman yata required 'yon, Hindi naman record mag-pitch. Ano lang, oh. parang sample ano lang. Pero ang gaganda ng ano nila. Sa mga trolls, panakot sa mga trolls. Ang Pero grabe, gusto ko talaga yung ano, gusto ko talaga yung mga talk sa pick-off. Ang, ang, ang ano, ang dami kong natututunan. Yung mga hindi ko alam. Nung huli si ano, ah, yung si Asterix and Obelisk yung yung gumawa, yung sa Sunday yata ng alas 5. Oh. Ay, hindi ko nakabutan yun. Ang nabutan ko yung Thailand comics. Ang ganda. Ang ganda nung... Galing. Mahusay. Ang bata pa niya, no? Ang bata pa niya. Tapos... ang dami pa lang... Ang, ang dami pa lang, ano, ang dami pa lang yung mga artist dati ng mga veteran, ang dami pa lang nag-base doon sa sa mga Thai na folklore. Hmm. Doon nila binase yung mga ewan ko kung style o yung yung ibang concept ng ano yung mga veteran na artist. Kaso hindi ko, May... hindi ko lang nakabutan yung ibang talk, sayang. Eh, di ba busy kasi ako last week. Eh. Sayang. Magandang ano eh, maganda talaga kung, kung ano yung sa mga nanonood ngayon na comics people. Kung gusto niyo talagang um, ma-expound pa yung kaalaman niyo sa comics, mag-attend kayo ng pick-off. Kasi gu- bibili lang kayo ng ano eh, ng isang libro sa Secret HQ, may libreng comic ano na kaya yung entrance convention. Na, Parang convention na. Sabi ni Roy, kinonsider nyo ba ang OnlyFans mga lods? Eh kung papatosin nyo, <laughs> pag desperado na tayo. Mm. ano lang, siguro pag, pag nag-OnlyFans tayo ngayon, umabot tayo ng 2,000 followers. Baka may golden button na tayo niyan. Pag ano. Mm-hmm. Ano ba yung OnlyFans? Well, hindi ba ano yun? Pang anuhan ba yun? Ano Wala ano pang full pa, Pwede tayong mag only fun. Ano lang, masaya, masaya lang tayo lahat. Only fun. mm. <laughs> Only <laughs> Sige na, pwede na yun. Ba- uh, bawal malungkot. Only fun. May tinatanong si, si John, no? Oh. gusto nyo bang i-invite ngayon na? Game! Sama nyo si John dito. Oh. John, <laughs> sama Face to face. Dito. Oh, bigyan mo link. Ano, simulcast. <laughs> PM is Jackie. Imbitahan natin si Chang Ami para legit. Naka-simulcast to oh. sa ABS-CBN e e tsaka Studio 23. Oo. Oh. Ano yung paborito oh. mong comics diyan sa mga nasa likod mo, Mick? Yung ultimate, halimbawa ngayon, titingin ka diyan sa likod mo. Ano, ano yung oh, mga diba, paborito diba mo? Di ba nag-ano ka, nag ice ka ngayon ng nag ice ka ng cabinet nyo? Ano yung hmm habang binabalik mo, ay, habang inaayos mo, yun yung matagal mong tinignan. Ay, ito yung comics na paborito ko. Oh. Ano, ano ba? Ang dami. Hindi, pili ka nga ng isa. Tapos pag-usapan natin. Ako Ito. meron akong nahugot dito eh. Ano? Puso Negro. To. <laughs> Kasi naalala ko si JP, meron siyang bagong ano eh. Ah, Paper Girls. Paper Girls. Sinong artist niyan? Image ba yan? Mm, si uh, Clip Chang. Clip Chang. Ganda nito, promise. Ganda. Oh, ganda. Si Clip Chang Ami. <laughs> tanong tanongin niyo si Bernie, hindi na to ano ito dapat ang uh, kwento ano ng Magic X eh, pero wala. Hindi na tuloy. Sorry. <laughs> Matutuloy yan. Oh, ano Bernie, ah, ituloy itutuloy niyo na ba? Wag na, yan mo na, hanap na siya bago. Ay, LQ. Ah, hindi kasi kinasal na eh. Nakamove on na. <laughs> Oo, nakamove on na ako. Hmm. Ikaw ko, may ginagawa ka bang ano, dog prince ngayon? Ang daming nag-aabang eh. Wala, wala. Nakita ko yung ano mo ah, yung isang comics na ginagawa mo, dumami yung following niya sa isang platform na online platform. Mm. Yung Oo. webtoon ba yun? Bago yung lang din. Mm. Web 2. Parang dating mo doon, pioneer ka doon sa ano, yung comics niyo doon, pioneer. Oh. Bago lang ba yung platform na 'yon? Uh, ah, kaedad siguro ng Penlab. Bago. Mm. bago lang. Ano pangalan? Ka talaga. Boys Me. Mm. Oh. Ah, kasi 'di ba dati may Boys B? Ay, ikaw na naman. Sumawayan na lang ako kapatid ako. Hindi, ano ba sabi ko kanina? Hindi, hindi, hindi na tuloy yun. Ito yung Paper Girls. No, maya mo na yun. <laughs> Tutuloy yan in time, in time. Ay, may ano ngayon trending sa ano sa feed ko yung ano, yung Squid Game. Napanood niyo na ba? Oh, wala, wala dalawang pa. episode. Hmm. Ganda ba? Tungkol saan ba yun? Ano siya? Ah, um, halimbawa, mga larong bata, tapos kapag out ka na, imbis na out ka, patay ka, papatayin ka niya. Bang! Halimbawa, tag of war, so hilahan. Kapag kapag ah. natalo yung team mo, patay kayo lahat. Ganun. Ang daming base na oh. ginawa ng Japan yun ah. Oo, oh, yun nga eh. Maganda yun. Ang dami ng, ang dami ng concept na ganun eh. Maganda yung Marami. exact yung execution niya. As ah, execution, execution pa niya, eh, oo. Yung Tama. parang ano yun, eh. yung, may nakita kong meme niyan. Min, may nakita kong meme parang katulad daw ng Asgard's Will. Oo, oo. Hindi nga maganda yun eh. <laughs> o oh, di ba, yun nga, yun nga eh. Hindi pa masyado maganda yung movie na yun eh. Mag-ano pa yun, nag-fall on pa rin yun sa execution. Kung maganda yung execution mo, may production ba? Ang ganda ng production niya, yung kulay, yung mga mm. yung mga artsy. artsy. Sa Japan na, nasa Japan yung mga concept eh, pero sa execution ewan ko. Kung sa mga live action, na, ano ah, ah? parang ano, anime sila umacting. Hindi, <laughs> hindi bagay dun sa ano. Bakit talaga reference nila? Bakit talaga reference nila? Hmm. Same creator oh, daw ng Jagan and Blue Lock. Ano yung sabi hmm. mo? Ano ba yung manga ba yun? Sa manga ba base yun? Hindi ko hindi ako ala, hindi ko pa na research eh. Ang, ang alam ko lang trending siya sa Facebook ko kaya tinanay kong panoorin. Ayun, tapos ko na. <laughs> Ako na, kadalawa pa lang. Sa gabi namin napanood kasi yung mga bata. Ah, series ba siya? Series oh. yun? Pero, ano siya, tapos tapos yung ano, yung Ah, hindi ah. siya yung cliffhanger ganyan. Merong merong cliffhanger sa dulo ng season 1 pero tingnan natin siguro isusundan nila yun kapag maraming naghanap kasi parang, parang open siya for season 2 ngayon. Pwede siyang ituloy parang gano'n yun. Oh. Parang sa 13 ganun, 'di ba? Parang putol hmm. yung tapos yung hmm. story, pero may opening na pwedeng mat- matuloy. Oh. Parang yung ano, yung Alice in Borderland din. Kala ko nga parang ganun yun, eh, Korean version lang. Ah. Hindi, rin, ah. ma- hindi ako masyad, hindi rin ako masyad nagandahan dun eh. Ano lang ako dun? Sa Alice ano in Borderland. Ano lang yata ako dun? Tatlo, tatlo. Maganda yung, maganda yung hmm. magiging season to noon. Mas ano, nabasa, nabasa ko kasi yung manga nun pero hindi ko pa natatapos. Sana matuloy yung season to kung ganun. Medyo boring pa yung una nga eh. Hindi rin ganun ka ano. Maganda lang nung huli. Parang Pero, ano, mas may tiwala natin. na ako sa mga Koreano makagawa ng live action kaysa sa mga Hapon. Maganda yung sila magano. Yung Oo. production nila, tsaka execution. Or baka baka lang wala lang din kasing masyadong pang platform yung sa Japanese. Marami ding iba na okay pa din eh. Hmm. Siguro baka mas ano lang sila sa mga mainstream yung mga sikat ngayon na Japanese drama. Oo. Pa- parang ano eh, nine lang daw yung artista sa Japan eh. Paulit-ulit. <laughs> para, parang alam ko yan, ha? Ah. si Kento, tapos si ano si Kento Yamazaki siya isa doon, tapos si ano, tapos yung nasa ano, yung nasa Avengers token Japanese guy. Hmm. gusto, gusto ko yung ano yung gusto ko yung ano yung ano ba yun? Yung yung sa Squid Game kasi ang mga kinuha nilang artista yung hindi yung pogi, maganda, yung mga talagang normal ng itsura May kamukha nila. Gusto yung... ako dun. May kamukha daw ako dun. Hindi ko pa na... Tingnan mga, mga Asian ano, generic oh, face oh, number. G- generic. si, lang naman yung generic face na ano, Asian eh. Pasok din ako dun. Pang number 5 yata ako. Oo, oh, may kamukha nga si ano doon. Si, si Mick. Di si Mick yung <laughs> ano, yung kaibigan ng bida. Yung nan yung nanay niya titinda nung ano. Tapos siya yung nakapag-aral tapos kamukha ni Mick din yun eh. Baka pwede kong UDP yun, ididipi ko yun pag ganun. Oh, yung Makoto Shin, yung Makoto Shinkai nga ilang buwan ko ilang buwan kong pinropile picture yun eh. Ano yung ako may tanong ako sa inyo kasi ano yung mm-hmm. ano yung kwal napulod mo sa TV o kaya sa series tapos sa sobrang intrigue mo binasa mo na yung comics na nalaman mo meron siyang comics counterpart o galing siya sa comics, binasa mo yung comics kahit napanood mo na yung series o yung ano. Ano, so, yun nga. Talaga, yung... parang, parang commercial yung mga yan eh. Ang hmm. ang bebe sa ang creator kikita pa rin dun sa comics eh. hmm. eh. So parang commercial May... yung mga series tsaka anime, yung adaptation. Sabagay, kasi tumaas yung benta ni nung Ginagawa sila para ano, nung lumabas yung Parang ano na lang din yan eh, additional ano, PR. Pagka nailabas ka na sa anime, eh, pang dagdag PR din sa manga mo yan o kaya sa comics mo. Hmm. So mas mab- ma- pag gumawa ka ng bago, mamamarket mo siya ng madali. Tinan mo yung sa Umbrella Academy. Mm. Hindi naman nila hindi pa nila natatapos yung book 3 yata. Pero nung lumabas na yung series, biglang gumawa ng bago si ano <laughs> si, si, ano, si Gerard Way. O di hmm. kailangan tapos, pampigana. Kailangan oh, iba yung ano daw eh. Iba yung storyline ng oh, iba, hindi siya iba, iba faithful, hindi siya faithful eh sa parang Walking Dead, hindi faithful oh. sa Parang Game of material. Thrones. Hindi hmm. pag-usapan Game of Thrones. Oh. Tingin ko kasi yung 'di ba? Wala, hindi pa mapanood 'yun. Hindi ko lang ba't <laughs> di ko pa mapanood. Tingin ko kasi nagbabago yun kasi 'di ba halimbawa sa series, 'di ba? Nagkakaroon ng sariling personality yung mga characters na lumalayo sa dun sa, sa libro. Kuwari yung hmm yung sa libro kupal yung bidan to o kupal yung isang karakter pero yung yung sa yung artista na gumanap o kaya yung pagkakaportray portray ng karakter na yun ng artista sobrang likable pinapahaba ng yun yung ano niya mm. yung, yung yung Attack on Titan, yung Attack on Titans na nga lang na live action, parang ako lang ata nagagandahan doon eh. Ako, ako nagandahan ako doon. Si Rapture Dan ka rin sa Dragon Ball ha, sabihin mo lang. Yung, Ay, ano, hindi, yung, pollution. Baka ano? sabihin mo lang kung nagugustuhan mo din yun. Oo, <laughs> basura yun, basura. Hindi, yung Attack on Titan. Oo. Pero ano, ano, pero... Pero to yun, yung ending nung nung movie. Parang hindi ko rin nagustuhan yun eh. Yung una lang, mm. siguro. Ko sa sine pareho yun. Tapos ano, umalis ako. <laughs> Walk out kayo. <laughs> yung, ano ba sa yung Cowboy ano? Bebop, yung Cowboy Bebop, sana ma-adapt ng maayos, pero parang nagdududa rin ako. Eh. Yung, pero yung dapat si Carl, si dapat ano. kung dapat ano, Spike Spiegel doon. Yung Samurai X, oh, yung pang-apat oh, sa movie. Samurai X, okay naman ah, yung ano. Oh, Samurai X. Masyado eh, yung strong eh. Pero mas, parang mas strong pa yung huli kaysa dun sa origin, yung sa nauna. Hmm. Alam mo, sa Japan, sumisikat na mga artista doon, nagsisimula sila palagi sa mga ano, mas sa mga super mga ganun, Mask Rider, mm-hmm. Super Sentai. Pagka graduate ka na sa mga Mask Rider na role, tataas na bigla-bigla yung mga ano mo dyan. Tingnan mo yun, si... Samuel. Si Kenshin, si ano yun eh, si Deno yun eh. Ah, Deno. Oo, si Deno yun. Ang, ang dami kayo nga, pinakamaraming movie ng Kamen Rider, puro Deno eh. Kasi yun talaga yung sikat eh, siya siya nagpasikat talaga. Tapos sumikat din, sumikat din siya as ano, bilang artista. Tapos may mga ibang pang mga... Sa Beck eh, sa Beck, yung Golden Top Squad. Ano kong? Ilan silang artista sa Japan Bali niyan? Sampu na, kasama na yun. Sampu na sila. <laughs> ano siya? Siya yung bihirang <laughs> ano. ano bihira sa mga... CGI na lang. <laughs> Naka CGI. Walang budget. Oh, yan, Zaido pa rin. May, may GMA fan dito. Invite nyo na. Nasendan nyo naman na link si John. May, may GMA <laughs> oh, fan tayo. Sama ka ba, John? Sama ka? Oo. Send namin yung link. link. Comment down. Comment down below. Comment down. Ano ba yung ano? Ano, ano sa tingin nyo yung mga yung mga adaptation na maganda? Yung nakuha nila yung comics na translate sa ibang platform? Ako. Hindi ko alam kung map- map- map- mapo-pull off nila. Hindi pa pinapalabas eh. Pero nakita ko yung cast ng Paper Girls. Sobrang lap ng itsura hmm. nila. Pero kailangan mo rin kunin sa grain of salt yung ano eh, yung mga adaptation sa mga live action eh. Kasi kung ipaparehas mo masyado yun, parang mawawala ng freedom yung director o yung nag-adapt. Parang eh, minsan natin, naman, minsan naman kasi sumusobra sa freedom, eh, nawawala na yung ano eh. Yung essence nung ano. Minsan kasi hindi naman talaga bagay gawa ng adaptation eh, pero gagawin pa rin. Yun nga, yung mga, yung mga lumang libro, yung mga classic na nga lang ng mga libro, gagawin pa nila. Nakita na. ko ito, yung Saint Seiya daw gagawan. Saint <laughs> Seiya. Hollywood? Tapos Sean Bean, oo. <laughs> Lahat na lang ah. Di ba mga bagets yung sa Sensei, mga teenager? Eh, mga... ay, hindi ko alam bakit nila ginagawa yun. Sipin mo, parang ano eh. Yung ano. Pang 14 to 17 years old yata yung mga ano oh, eh, doon sa Sensei. Mga teenager talaga. Hindi lang nagbigay yung pera sa mga third world country kaysa gumagawa sila doon. Maraming nalulungkot sa pinagagawa <laughs> nila. Sabi ni Pope Virgil, maganda yung Goku Gokusen. Yan, pinapanood namin dati yung mga tropa ko mm. Goku Oo. Oh. Di ba diyan yung sa San Goku yan, di ba? Gusto ko yung GTO, yung oh, G- 1999 o oh, 1998 ba yun? Yung live ah, action, oh, yung long pinalab- Pinalabas ko ano yun, di ba? Pinalabas ko yata Pinalabas sa 7 GMA. Yung, dalawa yung, mm. Ah. dalawa yung, dalawa yung live action ng ano, di ba? Ng GTO. Yung pangalawa yung napanood oh, ko eh. Yung pangalawa. Uy, sabi ni rin, Detroit Metal City, si Krauser. Eh, Tom, Pangit. Hindi, na, ako nagandaan ko, pinapanood ko pa. Paulit. Gusto ko anime, anime, anime lang. Anime. Kasi yung anime pag metal. Yung mm-hmm. anime kasi niyan ano eh. Sa Family Computer, Metal City, alam ko 'yan. <laughs> yung Battle pala yun. Battle pala ah! yun. I <laughs> wanna punch you! In Detroit Metal City kasi na anime, ano, pang OVA kasi yung dating, tapos parang 15 minutes lang per episode. Kaya sobrang oh, ah, sulit. Parang tapos parang, sige, pero fast forward sila magsalita. Oh. Bilis ka. <laughs> Hindi, tsaka yung transition, yung parang, di ba mahilig na siya sa pop. Tapos parang, pag nagagalit siya, naging lumalabas yung ano eh. Hmm, mas maganda hmm. kasi yung expression kumpara pag sa live action, parang hindi masyado eh. na yung Detroit Metal City. Pwede try ko ang panoorin yung sa mga anak ko kasi nga lang yung mga vulgar na words habang kumakanta siya. Parang sabi Niya, parang hindi yata maganda. Oh, may one ano piece na, <laughs> <laughs> One, One Piece live action. Kataranta May, totoo ba yun? Totoo ba yun? Netflix Parang, Netflix. oh, Netflix. May basbas na daw ni Oda. Kalokohan. Masyadong mahaba yun eh. May hirapan. Parang, parang, parang, parang, parang, parang ang reaction lang ata ni Oda dyan, bahala kayo. Hmm, basta bayaran ko lang. ko, kayo gusto niya. Pwede, iniisip ko na lang, pwede namang hindi panoorin, gano'n na lang. Hindi ko na panoorin. <laughs> yung Alita, Battle Angel, surprisingly maganda siyang siya. Sayang maganda na. Medyo nabitin ako sa story nung sa dulo eh. Parang maganda siya sundan. Kasi minsan kasi yan eh. Hindi naman talaga maganda yung kwento minsan pero nadadala ng nostalgic ano kasi. Eh, yung sa Alita. Tsaka tingin ko din eh, kailangan pahabain kasi masyadong ano yung story niya, sa, parang origins. Yeah. Eh. Yun nga, nostalgia nga. Kung di siya na origins yung story niya, mas ma-explore yung mga mga magandang eksena. Parang parang pinlano siya as ano eh. Feeling ko lang parang pinlano siya as trilogy ganyan. Gaganda pero, pa yan sin- eh, episode mm, pero hindi mm. hindi nasundan kasi nag-flop. Oo nga. Hindi, whitewash, maga, whitewash kasi, oh. whitewash daw eh. May na whitewash. Magkakaroon ng, eh. ano, magkakaroon ng cult following tapos susundan after mga ilang dekada. <laughs> yung sa Saint Seiya na live action, yung gaganap na Seiya, yung actor na gumanap sa as Inishi sa Rurouni Kenshin na live action. Hmm. Totoo ba yun? Sino ba si Inishi? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Nakalimutan yung, ko ano, yung, yung nag-English. yung puti yung book. Inishi. Yung ba yung ano? Yung ba yung nagsusurvival of the people? oh, yung may sister complex. Ah, okay. Naalala ko na. Yung siya ba yung ano? Yung survival of the fittest? Parang ganon? Oh. Diba yung nagsasabi na yung bata, parang bata. <laughs> Ayun, mm. si Sean Bean nga kasali si ano, Ned Stark. <laughs> oh. Matanda din yung character sa anime, pero mamamatay din. Ba't kaya? Ba't nila ginagawa yun? Si Sean Bean, yun ba yung laging namamatay? Oo. Oo. Spoiler na nga, spoiler na nga siya pag lumabas sa pelikula eh, kasi nasa cast siya. Parang, mamatay. Pero hindi siya namatay sa pixels ha. Ah mga ilan ilan lang yung pelikula hindi siya namamatay pero halos lahat eh, no? No. <laughs> Ay, yung ano... Modus dati nanonood ako ng Watch Modus. May top 10. Ano na? May top 10 doon na namamatay. Yung LR Kanghel? Oo. Oo, nakita. oh, nakita namin yun. May funding na nani ni yun. Mm, nabanggit namin kanina. Pwede naman natin pag-usapan ulit. Eh, sabi ko nga kanina, ano eh, akala ko kasi yun eh, series. Tapos 'di ba meron nang nilabas si na Mervin na ano, parang mga mini episodes. Ano yun, bag bagong iano nila as ano, isang buong kwento, isang buong book na. Ano, so, si, solo pa rin ni Mervin lahat? O may kagawa na nung ano? Oh, invent- siguro to. Si ano na, Grabe, avid, na eh. avid na eh. Avid oh, na yun. Eh. Mm. Yung Ganda ng anong ang ano ng studio na ng Avid ngayon, ang dami na lang nakuha ng project, pati eh. oh. yung Shasha yeah, Saturn. Yeah. Oh, yung ano din, favorite ni Bird yun eh. Sino? Sino? Wala, wala, wala. Bigyan nyo na kasi ng link yun, ayaw mag-guess sa atin eh. Oo nga. Complete, pag-completed. <laughs> Ayaw mag ayaw magpagis. Ang daming mga ang daming makukudanon, daming kudanon sa kung sino man. Oo. Oh. oh, wow, wag ka sa Twitter nagkakalat Bernie. Dito ka sa podcast maglabas ng oh, sama ng loob. Oh, nang oh. live. Sunod ka sa kay Steven, dalawa kayo. <laughs> Magsagutan. <laughs> ano tayo kaya? Gusto na ba natin gawan ng sariling segment si Bernie? Gawa tayo ng time, ano? IKP reacts to posts by, ano, Steven. <laughs> <laughs> Oh, gusto niyo gawin, gusto niyo gawin ngayon? <laughs> Maano tayo oh niyan. Oh, mag- yung mga, oh, yung, yung Kritik mga troll na farms. natin yung mga movies. Hindi, Kritik natin baka yung dumami yung following natin, yung mga views natin. Dumami. Ano, ano, na? Ano, ano awayin ano ko? Awayin natin. Kritik na lang natin yung movies. Yung mga movies ni Steven. Steven Seagal pinag-usapan natin, di ba? Steven Seagal. Ayun ah, nga, ayun nga yung kinoment ko to sa post nyo, di ba? Steven Seagal. Spielberg. <laughs> Steven Spielberg. Steven sa Blues Clues. Steven Universe. We are ano, the crystal oh, uh, gems. Gamitin natin ito. Gamitin natin ang platform natin sa tama. Kahit konti lang following natin, gamitin natin oh. ang tama ang platform. Huwag natin papagamit sa mga ano, wala, basta. Dapat maging open daw tayo, di ba ngayon kay ano, ni-interview niya lahat kay Tony Gonzaga. Oh. Dapat yung mga ibang ano, open din tayo sa ganyan para hindi tayo nababash. Mm, mga ano, invite mga, natin si Tony. <laughs> si ano, si Carlo J. Caparas. Yan yung mga ginigis dapat. Oo, oh, yung mga ganoon. Kunin natin yung side niya, di ba? Legend yun. Swerte natin, oh. makuha natin. daming ano yun, daming ginawang comics and movies. Ang dami Dami ginawa niyan. Ni Inishi <laughs> named uh, Makinyu Arata. Panalo yun for live action adaptation. For starters, siya yung nag-portray as Okuyasu Nijimura sa live action adaptation ng JoJo's Bizarre Adventure. Sabi ko, Diamond. sabi ko sa'yo, eh, naging Kamen Rider actor, doon talaga sila <laughs> nagsistart eh. <laughs> oh, legit kumbaga, yan. ano, kumbaga, yun. yun yung ano, shake, rattle, and roll ng mga ano, ng mga artista dito, 'di ba? Shake Rattle role yung mga graduate ng Star Circle Quest. May mga ganun oh. Eh, pero ano naman 'yun? Yung natatambak. Yun yung mga ini, ano nila pang project nila. Rider, eh, may prestige ng Pag, pag, pag nag Rider ka, parang jump start yun eh. No? Kasi madali ka makakakuha ng mga ng fanbase kasi sa Kamen Rider dahil ang fans mo hindi lang naman bata eh. Yung mga oh, teenager na. Katama nga, may mga, may mga 40 years old nga na ano, sa Japan, mahilig pa rin sa ganyan, eh, di ba? Yung mga middle age na na, ano, na mga lalaki doon, mahilig pa rin hmm. sa mga ganun yun. Kahit dito sa Pilipinas, di ba, sikat na sikat pa rin si Black, mas Rider Black. Oo, oh, kasi yun ang the best talagang sa lahat ng ano, para sa akin, the best yun. Yung Di, ako, si, ako Ryuki ako eh. Pero Ryuki gusto ko eh. Ako, ano eh. Ako, uh, ah, Ultramantiga. Ngayon, maganda rin yun. Ay, maganda rin yung tiga. Tiga saing, tiga linis. Hmm. Eh, yun yung ano dati, di ba? Pinapalabas, pinalabas din sa 7 yung pagkatapos ng oh, Gundam. Tapos sasundan oh, yun. Ang Gundam. Ang Dyna. Oh. Ace. Dyna tulog. Di ba Ace? Di ba Ace? Hindi yung una, yung Ace, si Kuya pa yun eh. Si Kuya Kim Una pa si Ace. In na, ano, bago ata kay Tiga yun o after kay Tiga? After, after kay Tiga yun. Lumabas ano pa si Tiga doon, alam ko eh. Pinapanood ko dati yun eh. Tiga. Ang nadismaya ako dati yung ano, 'di ba pinalabas yung sunod-sunod yung Combat Lair, Voltes 5. Tapos ano pa ba, Daimos. Tapos ang susunod data noon yung Mazinger Z, tapos hindi nila tinuloy. Oh, di natuloy. Mag- mas gusto ko yung Combatler kaysa sa ano, sa Voltes 5. Actually, mas oh, mas Butler. Mas, mas sikat si Kung Butler sa Japan sa, kaysa... Sa ano? Japan, oo. Oh. Okay. Kaya, oh, kaya, kaya nakarating, oh, sabi nila, kaya daw, kaya daw ang nakarating dito si Voltis 5 kasi mahal yung licensing kay Kung Butler V kasi sikat nga. So, si Voltis hmm. 5 yung dumating dito. Nakuita na ba ni Nika dati yun? Parang nabanggit niya yun nung na-interview natin. Parang yung, hindi, parang hindi. Ko, hindi ko alam. Ang ang ano ang alam kong nagsabi sa akin noon si Bambi nabanggit niya. Kasi sila ah, yung oo, oo. ng oh, sila Alala yung ko na, ng diba? licensing. Hmm. May live action na ba ang Ghost Fighter? Ah, Alam ko uh, play. Ano, Alam ko meron silang stage play. Stage uh, play meron. Yun yung mga artista din sa stage play. <laughs> mga artista din ng ano yun. Ay, sila, alam ba? Meron pala ako, recently lang kasi pinapanood namin yung Ghost Fighter sa Netflix. Tapos, mm. nag-search ako sa YouTube. Kasi ba may, may, may may anniversary bagong episode yung Ghost Fighter, mga dalawang 30 minutes. Ah, okay. Nung 2018 yata yun, o basta medyo malapit lang. Tapos, di kakapanood namin, napasearch ako sa YouTube, meron parang Enoshi, Enoshi Fighter, parang ganun. Kasi parang eh. mga, ano siya, mga mga onting episode tapos ang ganda ng drawing, may mga sarili-sarili silang intro na may music. Tapos ano siya, ah uh, ang balak pala nila kay Ghost Fighter para siyang, siya yung ilalabas nila sa global market. Para yun yung plano. Pero hindi siya natuloy. Mm. Sabihin ano ba, yung, ano yung Inoshi Warrior? Hindi, Inoshi Fighter ba yung... Ah, wait lang, hanapin ko ah. Inoshi. Ano bang mga binab... Oh, ano bang mga binabasa mo ngayon, Mick Kong, na manga? Nag, nagtatry ba kayo ng mga bago? Yung halimbawa, may bagong title ngayon. Kasi napanood ko yung Promise Neverland Season 2 sa Netflix. Sobrang pangit nung ano. <laughs> Parang ang kasi nung, ang ganda ng season 1 kasi. Eh. Tapos, okay, may season 2 na. Pinanood ko yung season 2. Manga, kahit sa manga, nag-dip siya eh. Pero sabi oh, niya, ang lalalo sa anime. Mal- oh, malalayong sa anime. <laughs> Sayang. Sayang talaga. Sayang, sinimula ko pa naman ng ano nun, anong episode, parang two episodes yata, hindi ko na nga rin tinuloy kasi sinabihan ako ng kapatid ko eh, kung <laughs> panoorin niya. Tinapos ko na lang yung Fire Force eh. Wala pa ako ulit mapanood na anime eh. Oh, di ba si Luffy yung bida doon sa Fire Force? Kamukha niya eh. Hindi, si, ang pangalan ng bida doon? Kinra ata yun. Yung laging umingiti. Sabi ni Carl Martin Bilazario Jimenez, please subscribe to IKP. Question, anong masasabi nyo sa currently na ginagawang live action na Voltes 5 Legacy ni GMA? Pasan na natin si Sir Paul. Si oh. Sir Paul kailangan natin para dyan. Hmm. Kung ano yung <laughs> kung ano yung opinion ni Sir Paul, ano, yun din ang opinion ng IKP. <laughs> Under eh. <laughs> Sir Polo, oh, Sir Polo, oh. ganun tayo. Tsaka ang ano dyan, ang ano dyan, nasan na, yun lang yun. Tapos muna nila bago na tayo magsalita. Hindi natin alam hmm. kung nasan, di Kasi pinapakita eh. Puro ano lang yun. Eh, ah. eh parang masinger, parang masinger lang yun eh. Hindi pala, eh, Eizu Hakushu. Eizu Hakushu. Ah, Eizu. Oo, oh, Eizu Hakushu. Lagi ko sa mga chat. Mga ano, mga dogs yung bida doon. Uh, Eizu. Nagka, Spirit Dog Detective. Azu. Ulit nga, Mel. Ulit, ulit. Paano? <laughs> no. Azu. Ito. Azu Bungo kay Sarah Ultimate Throwback. Maganda din yun ha, ah, si ano ah, yung live action ng Sarah ang Munting Prinsesa saka ano, yung Sedi ang Munting Prinsipe. Si Tom Tos saka si Camille Prats. May scene doon na wala sa ano eh. Hindi ko makakalimutan yung scene doon sa movie na yung nightmare scene, yung nag yung sinakal ni <laughs> yung manika si ano Camille. Eh, wala naman yun sa <laughs> ano yung eh, anime. Eh. Sabi ko, may na-miss ba akong episode ng anime nito? Parang Alam mo dati kung ba't gandang-ganda ka din kasi wala ka pang basihan ng ibang pelikula na Patay, like, Korea. Alam mo kung bakit okay din siya kasi yun lang yung napapanood dati sa tanghali yung mga lunchbox office na ano. Hapon. Yung high school. Yung, yung Sara hapon. Yung, yung high ano, school. Eddie, si Tom Tos, yung ano, binugbog siya ng mga Amerikano, ginaganon yung ulo niya sa putik. <laughs> may, gan- may ganun ba sa ano, sa anime? Parang wala. Hindi eh. ko alam, hindi ko maalala. Kasi si Tom Tos din yung ano, si Tom Tos ano din yung anak ng Bulgan, di ba? Ano? Yung? Yung Remy ba masyadong brutal? Yung Remy gusto ko eh. Naiiyak Wala. talaga ako sa Remy. Nun. Tapos pinapalabas yung Remy umaga no, bago ako pumasok, papaiyak ako. <laughs> Ito yung, ano? lalaki ano, pang Remy no, yung lalaking Remy pa. Talaga sa akin yung unggoy ni Remy, ang lungkot ko talaga eh. <laughs> yung ano, ano yung... Ano ba yung totoong Remy? Ano ba yung totoong... Yung bubo chacha, ano yun, makakayak rin yung... yung... Sino ba yung totoong Remy? Yung babae ba o yung lalaki? Kasi dalawa yung Remy. Babae. lalaki. Okay. May rin na lalaki. Mahal may, may ko. May adaptation na ano eh, may isa pang adaptation na mas darker yung drawing sa kanya. Lalaki yung Nagmum- Remy doon. Eh. Re- ah, Nagmum- ganun. Nag- nagmumura yung babaeng Remy. Sabi niya, ah, king ina. Ah, king ina. <laughs> mamahal mo. King ina. <laughs> Sabi niya. Sabi ko, pwede ba to sa TV? Ba't may mga king ina dito? <laughs> Sabi ni okay. ano, <laughs> sabi ni Julius, adaptation ng Dog of Flanders. <laughs> Puro aso. Pinanood ko yung ano ending ng ano eh. Uyak, uyak din ako Pinan- dyan sa Dog of Flanders. Oh. Hindi, Pinanood hindi, pa hindi, Dog of Flanders yung tawag namin dyan. Nelo. Mag-umpisa na yung Nelo patras. and patras. Patras na, patras na. Hmm. Nelo, <laughs> patras, tagadala ng gatas, ang alpabetong... Dati wala Basta kaming TV pag... sa probinsya nakikinod kami sa kapitbahay. Pag patrash na, labas na kami niya. Kaya maaga kami nagising noon para makinood ng patrash. Mm. Yung ano, Little Woman, ano yun yung ano? Little Woman 2. Yun ba yun? Sa Little Woman ba yun yung may itim na magkakapatid? Ay, hindi. Yung, ano yan? Ay, ah, hindi. Sa ano yun? Romeo. Pangarap ni Romeo. Ay, si Romeo. Kung gusto nyo, ano, kung kung gusto nyo panoorin yung Romeo, ano, nasa YouTube, yung buong episode. Tagalog. Tawag na tawa doon eh. Ah, Japanese. Isa ka bang, ano, isa ka bang member ng itim na magkakapatid? Oo, oh, kami <laughs> ang itim na magkakapatid. magkakapatid. tapos yung kalaban yung, ano, yung mga pulang lubog. Peter Pan, tapos Tom Sawyer, tapos ano, Three Musketeers. But Happy. may, ano, may face yung may face yung Japan na puro gan, puro mga western na may ano yun? May, European. May, ano, may face sila na ganun eh. May face oh, na ganun. Oh. Wala silang ma-adapt. Meron, silang ano, meron silang naka, naka ano, meron silang ano ba batag ito, na-colonize ba sila o basta may, ano sila kay British, meron silang ano, link. Para feeling ko, para para feeling ko face lang 'yon kasi parang gusto nila mag ano ng global ano nga. Parang parang 80 siya pa yun. Pa eh. kasing mainstream kagaya ngayon yung anime, no? Oh. Di ba pansin niyo yung mga uniforme nila? Di ba yung sa school uniform nila yung parang sailor? Mm. Kasi nakabits uh. yung sa mga British sailor yung mga uniforme. Ang Kaya, nostalgic ito. din talaga kahit yung Cinderella pag pinapad mo may mga mansion, ang nostalgic <laughs> may mga mga chimenea. Mm, parang ano yung Grimm's Fairy Tale yata yun eh, yung anime na Grimm's Fairy Tale na. Ano, Santa ah. Claus, Santa Claus, di ba? Oh, Heidi. Yung oh, hiding. Nung, nung, bata pa si Santa Claus, ano siya, payat. Oh, Tapos oh, payat nung siya, kumanda oh. na laging panot, saka malaki yung chan. Parang hindi hmm. inspiring. <laughs> Tsaka active pa niya dati, no? Takbo-takbo pa siya, no? Yun, yun. World Masterpiece Theater Series sa Japan. <laughs> alam niyo ba? Kung, Thank you, Julius. uh, <laughs> alam niyo ba kung saan yung Japan? Japan? Japanese. Marami mga tao spam. Japan mga Japanese. Mga <laughs> spam yung pab mga, sp- mga spam yung paborito nilang ulam. Well, <laughs> wag mong ibabash, wag niyo sila ibabash mga mabumas ang subscriber Joke natin. Lang. Kaibigan natin si kaibigan natin Julius. si Julius. Oh, sorry ka, Mel, oh. kay Julius. Sorry, Julius. Joke lang. Yan. Wag sorry ka, wag sorry ka. Oh. Minaalala ko dun sa ano, minaalala ko dun sa anong series ba yun? Hackpin yata yun. Mm. So, but natakot ako doon sobra kasi ano, parang ang nangyari noon, ano, living ni Injan Jo. Alam mo si Injan Jo? Injan Jo, si Injan Jo. Oh, Injan Jo. Mm. Namatay si Injan Jo. Tapos ano, <laughs> ay di ba buril niya? Tapos so, maya maya, ano, may bumukas ng pugtaw si Injan Jo na yun doon. Nagpanggap lang pala patay. <laughs> may ano nga yun eh, parang may naalala ako sa Tagalog dub, yung may negro din. Tapos Nigger Joe ba yung tawag o Nigger Jim? Hinahanap po ngayon sa Google eh. Si Jim yun, si Jim. Oo, Jim nga yung pangalan niya. Napaka-racist naman. Yung, yung sa ano, yung sa Hackfin, bata siya, pero yung sa Tom Sawyer, malaki siyang tao. Mm. Eh, si Indian Ma- Joe, hindi ko makakalimutan yung si Indian Joe, grabe. Bigang Tom Sawyer. Lakbay <laughs> kung saan yung Tom Sawyer kasi medyo ano pa yung Hackpin kasi ano eh, parang medyo kengkoy pa yung drawing dun. Eh. Oo. Mm. Mm-hmm. Nakakatakot nga yung tsura. mas entertaining yung ano para sa akin yung Tom Sawyer. Oo. Uh, hindi ako Hackpin ako. Gusto Hackpin. Favorite ko Hackpin. Eh. Actually, Hackpin, yung nakarat yung nakarating lang sa amin Hackpin, yung Tom Sawyer hindi na namin napanood kasi pinapatungan ng regional TV yung time slot. Kaya Ah, kasalanan uh, ah. yun ng regional. Eh, oh, ano, ano kasi yun eh, bago ata mag-lunch yun, mga alas 10, no? Oh. Yung mm. hack. Tapos yung sumunod nun, yung Bubu Chacha, naalala nyo ba yun? Oh, yung, oh, yung kotse. Bubu Chacha. Yung, yung, yung, naging kotse, tama? Yung ba yun? Mm. Aso niya? Aso niya ba yun? Aso oh, na namatay, aso naging kotse. Oh, naging kotse. Oh. Nasa ano, meron siyang si ah. Bubu Chacha, may picture dun sa mga pirated na no, 100 in 1 na family computer na game. Pero yung mm. picture ni Bubu Chacha doon minsan. Mm. <laughs> sikat Rescue Rangers. Alam nyo ba yun? Mga Saturday morning cartoons. Ang naalala ko sa mga Saturday cartoons, yung ano na eh, yung tuwing alas tres, yung Mommy's Alive. Hmm, mga ah, ganun. Mommy's Alive, oh. Tsaka yung yung shark, yung shark na macho, pangalan nun. Thunder Shark. Thunder Shark, yun. Tapos sina, yun, Biker Mice. Oh, Biker Mice kayo from TV, Mars. sabi ni John. Puro kayo TV. Eh, kung sasama ka kaya sa amin, sir, eh, magko-comics tayong usapan. <laughs> back to back yung Tom Sawyer at yung Daddy nalaman Longlegs. ko yung end, yung nalaman ko yung totoong story ng Daddy Long Legs, medyo nakripihan ako ha. Ah. Yung man ng hey. dulo ng hindi naman ano, ano yun, totoo namang libro yun eh. Yung dati oh, nga, pero, pero kumbaga, nung na, medyo ano nga. ending, parang wow, pedophile to ah. Yun nga oh. Creepy, pinaaral parang, yung ano, pinaaral niya yung aasawahin niya. Pero tawag dito, kung isi- grooming, di ba, ano grooming, si ano na issue ganun, di ba? Sino? Si, uh, si Drake. Oo. Oh. Si Drake kay ano, kay si 11. Grooming. Meron pa siyang isa, meron pa siyang isang issue, ano. Material ba ganun yun? O na Japanese? Kasi yung mga, sa mga Hapon, parang normal yung mga ganun, eh, no? Parang ganun. Walang pa- parang ginagawa nila as ano eh, as, as a literary ano eh. Material eh. Eh, tignan mo naman din kasi yung mga ibang Hapon, hindi mo alam 50 years old na pero mukhang 30 years old lang, <laughs> di ba? No. Bagay na nila as parang di ano yan, uh, literary ano yan kaya okay lang. Mga fantasy okay. na, fantasy lang ganun. Hindi, baka may mga ganun din talagang ano dati, no? Ganun, Kasi sa, ganun, culture din dati. Hindi ko lang kung anong... Grabe rin ng mga Hapon mag-isip ng ano, eh, ng mga mga yung mga apocalyptic na story eh. Tsaka yung mga ganyan, yung balik, balik tayo sa mga Squid Game, ganyan. Yung mga ganung klaseng, grabe yung, ayan, ayan, ayan, yung Eizu Hakushu. Oh, puro mga aso to. Machino. Naririnig niyo ba yung audio? Wala. Ba't parang Wala sa... Nanda! Medyo maganda pa yung drawing mo. Eh. Kuwabara! Ombu to wa mada tsunagaru no ka? Ay! さっきから呼び出しているんですが。おばあいただんぼっていうゲーム。奴ら何を考えてるんだいこのままだとこの地の玉砕は次元の問題だぞみんな何やってんだせらーあ、みんなせら。せらーそのバカもんが死ぬつもりかあー、びっくりした。支店長、あれよ。おああカモだよあれ 稽古なんだ浦しお前の知り合いかいや、知り合いも何もありゃ。俺は好都合だ。支店長ここに自分と浦飯が突っ込みますよし絶対に契約にこぎつけるんだいいのはい行くぞ裏飯えということの方向に敵不正ババイも暴な、なんだってんだよ、まったく Sabi niya, ang sakit ng mata ko. Okay. Uso din dati, uso din sa Japan dati yung ganyan yung mga gangster nila na ano, nakapamada. Oo. Hmm. 'Di ba si si Haramichi ganun, ganun din yung ano niya. Mm, pag pag mga mga gangster na ano. Yung mga gangster ano na bida. Sinong nagpauso? Sinong nagpauso nung ganung ano no, ganung hairstyle? paano yung paano nagkaroon ng ganung culture ng hairstyle? May, may ganung ano talaga sa kanila eh. Uh, tawag doon. Hindi ko, nakalimutan ko yung tawag doon. Pero sa babae, tsundari tawag doon, di ba? Oh. Nauso rin yung mga tsundari, o oh, mga tsundari na movie. Mm-hmm. Yung mga tsundari na ano na eh, parang medyo may pagkaano din yan eh. May, may issue din sa mga ganyang klaseng ano eh. Parang manipulative something. Mm. Eh, di ba sa anime, pag yung mga ganun palabas, parang ang cute, ganyan, kasi comedy yung dating. Medyo cute, ano cute ba, Pero pag, ano ba, pag ano mo yung, pag tinignan mo nang maigi yung story, parang may inis ka talaga doon sa ganong karakter ng bide. Eh. Lalo kung babae. May kapartner yun eh, yung Chunder and uh, Lightning. <laughs> Pero totoo, totoo yun. Sabi ni John, di ba kayo makaka-copyright dyan sa YouTube? Sana hindi. Sana hindi. <laughs> hindi, di ba nagpalabas tayo ng trend dati yon? Oo, oh, tayo lang. wala naman. Oh, wala namang Saka ano, commentary. Sa... Commentary naman eh. Oh, reaction naman to, reaction. Bakit yung mga Easy. K-pop? Mga K-pop? Parang yung mga bida. Laging iba yung uniform nila. Kasi oh, sila pinapali sa ano. May, may, may question ako. Dito po sa Pilipinas, uh, particularly sa comics, ano ba yung mga laging ganun 'Di ba 'di ba na, na, napag-usapan natin kanina sa Japan may mga face sila ng anime na yun nga ina-adapt nila sa mga European ganyan. Dito pa sa Pilipinas may ganun. Oh, Oo, oh, parang ganun. Meron kasi ina-adapt din natin yung sa Japan eh, 'di ba? May mga yung mga ah, yung mga mahilig mag-anime na ano tapos nagiging alam ko may may tawag doon eh, nakalimutan ko lang kung ano yung manga sa na Pinoy yung gumawa. ko ba ma-recall ko sino nagsabi. Mm. Ayun. Ang, ang naalala ko, kasi di ba nung uso yung funny comics dati, alam na, malalaman mo din minsan na ano, eh, na inadapt nila sa ano, yung ano, Dragon Kid, di ba? Oh, si na, Kenji. Dragon si Force. Dragon Force. O yung mga ganun. Siyempre, mga... XJ. Makasos mo yun pa sa Dragon Ball eh. Tapos yung yun, yung, yung kick fighter. Ang dami, ang dami kong plan Tingin ko tawag na yun ng ano, ng publisher siguro. Kasi ito yung uso ngayon eh. Ito kailangan gawin natin. Voltec 5. May Voltec 5 sa Funny Comics natin. <laughs> Pero may mga ganun, di ba? Yung parang alam mo, halatang ano, konti na lang parang ano, 90% kopya. Hindi, di naman. Mga 680, ah. Uh, inspired by, inspired by. Oh, oh, mga, mga 50 to 60. Sabi natin ganun, si Mega Man ay si Combat. Si Combat. parody. Diba? Pero ano rin naman siya eh, Kung baga, nag-evolve na si Combat as, as sarili niya eh. Pero ah. kasi ganun nga, pwede, pwede mo siyang i-consider as parody instead na ano eh, rip-off kasi Parang ganun din naman kasi yung ano niya, eh, comedy yung style. Isipin natin yung halimbawa, yung parang Dragon Ball. Oh, ano lang naman oh, siya, diba? parang Journey to the West siya nung umpisa eh, hanggang sa nag-evolve. Oh. Tsaka pansinin niyo ah, yung sa unang Dragon Ball, yung wala pang Z, yung batang Goku, yung kalaban niya Red Army. Tapos yung unong yung uso nun ano, Superman. Kaya yung Journey to the West naging parang Superman yung storya niya, yung lone lone uh, alien sa isang planeta, siya yung pinakamalakas doon. Tapos oh, umatake, oh. umatake ng alien, mm. na pa. Diba yung sa Superman 2, pumunta yung ibang Kryptonian kapag away sa ano. Pag nag-evolve siya, sa kung ano yung trend. Oh. Hmm. Pinaparody lang eh, no? Pinaparody, tapos iniiba ng konti parang dati dati hindi naman siya ganoon ka big deal na ganyan na may mga nagkokopyano. But kaya ngayon parang ang well, ibang ibang usapan kasi pag talagang hindi pa alam ng mga ninakawan mo. Hindi pa alam ng mga kinokopyahan mo na kinokopyahan sila. Mahirap hmm. malaman noon. Hindi, sa akin pero, ano, ano. Pero ano di... Sa akin ang take ko dyan, parang ano eh, wala naman talagang problema. Parang open domain, parang, parang, parang open domain ba yung mga works? nagka kumbaga parang feeling ko mas ma, mas maraming alam mo yun yung creative ano ba na magagawa pagka ganun. Pero rin ano si Dragon Ball tsaka si Superman, 'di ba? Hindi natin alam meron pala sila similarity sa umpisa. Ano ba yung common ano nila? 'Di ba parang assuming na kunwari ginaya nga ni ni Akira Toriyama kay Superman yung Goku, di ba? Sa Japan kasi mas open sila sa creative freedom eh. Mm. Kasi ako feeling ko dahil lang ano eh, dahil lang sa copyright ano ng malalaking kumpanya ni. Eh. Oo. Kinaka-copyright na nila yung gawa. Kaya, kaya hindi na nakakapag ano nung yung sa open domain niya yung parang wala si Cinderella, pwede mo siyang gawa ng sariling kwento na Cinderella, hindi naman hindi ah. ka naman uhuli. Well, pwede kang huliin ni Disney kasi nga kinaka-copyright nila eh. Pero okay. dati 'di ba pwede mong pwede mong kunin yung kwento niya nang hindi ka maano public ano, domain na. Oo, oh, nasa pub- public domain na yung ano. Kasi sa tingin ko kasi sa Amerika kasi pag pinag pag, pag may isang bagay na mas kumikita ka ng iba dun sa naisip mong idea o story, mas mas gusto nilang habulin kasi gusto nilang kumita. Parang halimbawa kung sasabihin natin yung napag-usapan kanina yung sa execution na maganda execution ni ni Squid Game. Baka ngayon parang may habol yung mas naunang gumawa nun kasi uh, idea ko yan, ganyan-ganyan, ito yung proof ko, ganun. <laughs> Ano yung sinasabi nyo kanina? <laughs> yan yung ganyan. Di ba? Pero parang, parang pag binasa mo naman, parang wala namang problema. Hindi ka mo magagalit. Di ba? Parang matutuwa ka din. May entertain ka pa din. Paro din naman. Pero ang wild niya, no? Ang wild. Oo. Kasi ba? Ito, left side, parang RC pa ata ito eh. Parang si Pero ano Yun, eh, parang tawag din ng panahon eh. Yun yung generation nila. Tsaka, syempre, kung ano yung mabenta nun, Parang ano yan, parang most ambitious crossover yan na X X X Jet sigla Android. parang paano eh, parang patapos na rin yung industry noon eh, parang medyo wild na yung mga ginagawa nila. Hmm. parang kopya na lang natin si Goku si ano, Saka, Tenshin. Ano eh, <laughs> si Tenshin na. Pa, <laughs> ano eh. natin sabi ni Android Pasok 16. Pasok na yung anime nun. Hmm. Sino ba yung ano ni Tenshin Nan? Kriri na Tenshin Han. <laughs> Grabe si Android 16. Gendo, oh. no? Ang sama ni 116 dito. Hindi siya gentle giant dyan. <laughs> Ito si ano, ano ba, 118 ba to? Yung naka, naka-fishnet na, ano? <laughs> Ito po nakapanalo. Si... May Marvin na ba? Nakita ba yung Marvin the Martian sa unang page? Si Toink, yung may Toink. Marvin the Martian. Oo, oh, may Marvin the Martian din. May kutsara lang. <laughs> All. kutsara yung ano niya, yung Wild, wild yung comics nun. Di ba? Parang okay lang magkopyahan, eh. hindi siya big deal, di ba? Parang hindi ka kakabulin na ano. Uh, hindi nga, hindi, hindi, hindi malalaman eh. Hindi malalaman kasi nung ano. Pag malalaman siguro. Tayo mo gawin sabi yan. Nung, sabi nung client, gusto ko kasi yung medyo Dragon Ball na uh, may X-Men at uh, may Looney Tunes. Gusto ko yung ganun eh. Pero alam mo ano, more. Pero ako, ano, seryoso, gusto kong mga magandang mapag-usapan din kasi yung limits ng copyright eh. Kaya yung mga ganyan na kopyahan. Hmm. Paano bang hanggang ano ba ang limit ko na yung, yung copyright ano mo sa mga copyright works? Ano ba yung parang pinaka-safe na pwede mong i-allow sa tao yung na pwedeng kopyahin? Kasi pwede sa diba akin, sa, Japan, sa akin wala kasing masamang ganun, eh. hindi masama sa akin yung magkopya as long as hindi mo kukopyahin ng sobra. Like for example, si Cinderella nga, kunwari, may original na creator niyan tapos kukunin ko si Cinderella, gagawin kong... Iba-iba na yung ano, pangalan. Hindi, Cinderella pa rin siya, pero ano siya, ah... Uh, hindi. Pa, pero aswang, aswang. aswang. Oh, umaga na, aswang. Pero aswang siya, o kaya ano, lobo, ganyan, di ba? Pero Cinderella pa rin siya. Yung Tapos Japan, doon niya dating niya. Di ba sa Japan, in- mas ini-encourage nila yung ganyan, di ba? Sa kanila may sariling fanbase yung mga Jujinsu ba yun? Jujinsu ba ang tawag doon? Uh, mga ah, fan, uh, fan uh, Dojin, ah, okay sa kanila, okay lang sa kanila na, oh, sige, gawan nyo ng fan yung gawa ko, ganyan. Para oh, tumutulong sila sa sarili community. Mga ano, Actually, ito, eh, yung sinasabi ni Sir John, no, oh, kapag may iniba kang konti lang, urik, parang ganun din yung naisip ko kasi pagka, ano, yung sa, sa mga public domain, di ba, parang, pwede mo siyang kopyahin, tapos, i-revise mo, pwedeng sa'yo na eh. Kaya lang, nagkaroon nga kasi ng ano dun sa mga copyright nga, eh, parang gine-gatekeep na nga masyado nung Ewan ko, hindi ko lang alam. Parang iba na kasi ngayon eh. Dati, di ba? Wala, wala lang talaga pagka nagkakopyahan yung mga Cinderellas. Eh, kaya nga di ba nag-boom yung mga Sarang Munting Prinsesa, yan, yung Little Women, di ba? Yung ano natin dati, Disney Princess natin, yung mga sila Sarah, sila Georgie. Oh. Kasi eh, yung kasi mga... yung nun, adaptation naman talaga, eh, licensed adaptation yun eh. So, hindi, feeling ko, pa, feeling, yung Little Woman, feeling ko, ano, kasi galing, ano yun, parang old story na yun eh. Parang public domain na siya. So talang pwede mo siyang i-adapt. Parang ganun. Ewan ko, baka ngayon kasi parang medyo ano na yung public domain ngayon eh, medyo tight na, hindi, konti na lang yung mahuhugot mo doon. Si, di ba, si Marvel at si DC like, kopyahan din sila eh. Ayun, no, kaya, yung mga... Kaya, di ba, yung bumenta yung X-Men, si DC gumawa ng Justice League. Ay, Justice tama League. ba? Justice League. Oo. Tapos yung, ay di, X-Men, tapos gumawa, Teen Titans naman yung ka-counterpart ah, nila eh. Nauna yung Justice League, tapos kumopya yung X-Men. Ay di, Doom Patrol pare. Doom Patrol muna. Ah, oo, tapos, tama, Doom Patrol. Yung X-Men, yung naka-wheelchair, may apat na teenager. oh, Doom Tapos Patrol, yung tama. naglabas sila ng Justice League, doon na yung ano, uh, nakalimutan ko na Avengers yata o kung ano na, Avengers yata na una eh ano parang kopyahan lang sila parang si Thanos, tsaka si, si hmm. Darkseid. Darkseid, Oh. Tsaka Deadpool, tsaka si Death, Deathstroke. Ako may question ako sa inyo. Kung yung gawa niyo ba, ako kunwari, yan si Hotdog Prince, gagawin ko ng sari, ano, kukunin ko yung character mo kung, pero gagawin so, ko siyang ano, long, longganisa so, Prince, ganyan. Oh, Mga ganun, pero, prince. yung elements ng story mo kukunin ko. <laughs> Ano nga, yeah, kung ganun, kukunin ko. Parody. Papayag ka ba? Parody. Ha? Hindi, Mas gagawa ko ng, de, gagawa ko ng ano, depende kung paano mo siya iti-take. Kung iti-take mo siya pa sa parody. Ipapaalam mo, ipapaalam mo. Halimbawa, GMA yung kumuha. Oh. May, may, may, may kasabihin nga, di ba? Eh, eh, ginagawa ng... Yeah, di ba? Oh, diba pero di, wag lang ano, kumbaga as long as hindi lang siya yung 100% talaga na kukopyahin mo. Kasi ganun, ta- kopya talaga yon kung ganun, di ba? Pero kunwari, nga hotdog prince, gagawin ko siyang ano, hotdog emperor, ganyan. Oh, <laughs> ganun yung pangalan niya. Pero hotdog yeah, din siya. Nakabasa na ako ng ganyan. Tan lang. Oh, di ba? Pinalitan lang si eh. Tomas. <laughs> oh, di ba? Ganun, ganun, ganun. May gumawa na sa indie ng ganun? Hmm, meron na. Ano na lang, ito, isang example yung boy bakal ni All, All Rock meron siya, syempre alam natin na una si All Rock. Tapos parang nung 2017 yata yun, hmm. meron din naglabas din ng boy bakal na same din. Oo, meron Gawa ni, pero iba, ibang eh, story yun eh. Ibang, oh, yun na, ibang story. Pero, pero same din yung concept niya na ano eh, na na parang Iron Man style din yung ano eh. Uh, parang ah pero di mo na maiiwasan yun kasi... May kasi, kasi ano tayo eh, insular tayo, indie. Hindi, oh, kunyari, yung, coming out, diba? uh, buti sana kung kunyari 13 ka, tapos ano, may gumawa, sumali ka sa 14. indie, tapos parang 13 ang gawa mo. Gumawa ka 14. Diba? May mga pinakasikat na indie, hindi parang alam sa labas eh. Oh, may ano nga yung recently, 'di ba may yung si Mike gumawa siya ng Astigin Boy EPs. O tapos oh. may gumawa ng ngayon uh, flying EPs naman. Minsan nagkakaparehas. O minsan nagkakaparehas ng ano. Popcorn eh. niya naman si Mikoy. Si Mick nagbablur. Nagpipixelate. <laughs> ah, nag hindi na ko kasi yung cellphone ko eh. <laughs> Pero tingin ko naman, yung kay yung kay Boy Bakal kasi parehas din sila ng concept ng Iron Man. Halimbawa, halimbawa lang naman yung isang gumawa eh, nagkaroon din ng sariling idea na gano'n din. Oh, Pero, parody, di ba? Parody si Boy Bakal ng Iron Man. Oo. Oh. oh, in- inadmit naman ni Carly. Eh. Mm. Na uh, parody din. Pati oh. ito yung Pitotoy, eh, Captain America. Meron ito, pa siya. Ano, eh. ano hmm, opinion nyo dun sa ano? Yung kunyari, naglabas ka ng comics mo. Tapos biglang hmm. may magsasabi, ay, meron na ako niyan, ako na una dyan, pero wala pa siyang gawa. Character design pa lang. Eh, Di ba wala. yung mga, mga ganun din, may like claim? Eh, hmm. Naalala ko dati sa Mika, kung ano, Attack on Titans, may nag-claim, ah, parang ganito concept ko nun eh. eh Tapos pala... Ano. Nakilala ko yung ano daw, yung drawing daw niya. Ginaya ng... Pag adventure. ginawa, ah, pag wala kang output, wala. Wala kang masasabi. Hindi mo ginawa eh, di mo drawing eh. Wala. Mm, totoo. Kasi, eh. mm. Totoo, kasi hindi ka pwede mag-claim ng ng sa'yo na wala ka namang ano, ah, saan? No, napakita mo. Di ba? Pero sa akin, sa akin sa mga gawa ko, yung, yung nga, uh, sino ba yung nagsabi sa akin na parang Ela eh, Arcangel daw si ano maghilom ganyan. Hindi ko rin naman, hindi ko inadmit, hindi ko rin tinanggi kasi somehow may similarities din. Pero definitely, hindi ko rin naman totally kinuha din doon. Oh. Diba, parang, Unless, ano siguro bit by bit mong ginaya yung character, yung yung setting, yung mga powers, mm. di ba? Kasi minsan kasi yung actually minsan kahit alam mo yung parang hindi ka rin aware na nagkakaparehas na kayo. Hmm. Basta kasi ikaw pag tayo naman kung gagawa tayo feeling lang kung ano yung feeling natin na okay sa na output sa kwento, di ba? Di mo na natin iisipin may, may kagaya na ba to? May kamukha na ba to? Eh medyo iwas din ako sa mga kunyari, yung mga ka-genre ko. Hindi ko masyado, oh, ko ano, try kong magbasahin <laughs> kasi baka ma-influence ka. Yung ganun. Mm, May ganun din ako, hindi mo unconsciously. Tsaka, syempre, as an artist din kasi may influence ka rin talaga sa sa mga hmm. ibang artist. Eh, lalo kapag oh, fan ka. nature mo yun eh. Parang oh, ano nature, yun eh. Ano na- human nature pero sa creative, eh, parang naisipin mo paano mo pababalin ulit. Kunyari, may nabasa kang oh. maganda, parang ay igaganda pa to eh, tas hindi mo mapigilan na gawin. Ako, Minsan ako kasi naman. may ano eh, may ano din eh, may parang ano man tawag sa term, may subtle din talaga na paraan para kumopya na hindi ka mahuhuli. Which is ano siya acceptable para sa akin. Pero ano yun, parang i-make your own mo kasi yun. Ako halimbawa, hey, no. simula naman ako as kinokopya ko yung kay Paul Medina kasi idol ko siya. Kinokopya ko yung kay Garfield, kinokopya ko yung kay Pia. Sila yung influence ko eh. So, mm. yung sa akin, nagbo-boil, nag, nag, naluto na siya, nang bu, nabuo na sa akin. Mm. Nilabas ko, yung yung influence ko dun sa gawa ko. Pero yung concept niya, is, is like everyday naman eh, na pwede mo ring maisip, pwedeng maisip ng ibang tao. Mm. Na kailangan mo lang i maging i, maging i-own mo yung ano, i-own mo yung story, maging maging confident ka sa sarili mo or maging comfortable ka sa ginagawa mo para masabi mo na XA e yun. Yun nga. Eh. Kuha, kuha ka sa maraming ano, maraming maraming sources, hindi sa iisa. Oh. Kasi kapag iisa magiging Kopyain sobrang mo lang. Huwag isa lang, dapat oh. kopyahin man mga isang daan na arte sabay-sabay. Oh. Trace, trace niya mo, na lang. Trace. Lahat trace, lahat ng panel trace. Kunyari, yung mukha ni ano, tapos yung background ni ano, As in, mm. chapsuy ng mga comics. <laughs> hindi, ako, ako hindi ako magpapaka ano ba tawag sa ganun. Hindi ko iaano sarili ko na hindi rin ako nagte-trace. Alam mo, syempre ano din eh. Convenient din minsan eh. Pero syempre mm. ilulugar mo ilulugar mo din yung pagbabakat mo kung hindi pra- kung yung practicality ba. Ang, ang pangit lang naman na ang mali lang naman na pagte-trace yung pag-drawing na ng ibang tao yung mm. trace mo. Sabihin mo sa photos okay lang naman. Pagkasabi mo. Kasi ano, yung mga dami, pwede naman yun eh. Kaya nga siya, kaya nga siya ginawang oh, ganun eh. Diba? Pero ano lang yun, parang Hindi, for the sake lang naman. Ang yabang-yabang mo na, nagtitrace ka pa, tapos akala mo naman, ang galang-galing mo mag-drawing. Ang dami-dami siya sabi na, hindi, tignan mo pare, tignan mo ganito yan, ganito yan. Dapat ganito, dapat ganyan. Pero, tetris ka lang pala eh. Wala ka eh. Tag mo na, Gio. Tag mo na. <laughs> Name drop. <laughs> O, Hindi, pero ano lang yan? Inspiration at references, ganun. Mm, hindi, for practicality rin lang din naman yung, yung pambabakat. Pero, syempre, titignan mo din kung nakahalata ka. Mm. Hindi, nasa sa'yo na rin yun eh. Kung, kung as an artist, okay lang sa'yo yung ano, yung yun nang kumukuha ka, nag-reference ka, edi Ayun. May maganda yung eh. example pala ako, si Ramark, si Office Mates. Parang may isang hmm. forum na, uy, ito, tignan nyo to. uh, yung joke niya, yung style ng pag-drawing niya, kay Sir Paul Medina talaga to. Parang kinopia niya. Hmm. Na pinagtanggol naman siya ni Sir Paul Medina kasi sabi na, ah, si Ramark, hmm. nagko-comic siya, kilala ko yan. Ganyan. Oo. Oh. Inspired yung gawa niya sa, sa Which is totoo naman, kahit naman ako, aminado rin ako na nanggal din ako kay Sir Paul na yung style ko, yung yung tirada sa joke, yung pag-iisip ng joke, Oo. Oh. Sa kanya hanggang pero kumbaga, into, ano mo na yun, kumbaga bagahe mo na yun eh. Baon mo na yun, sanda, bala mo na yun. Kasi ganito na lang din ang ang context niyan. Kung gagawa ka ng gawa, ng isang point ng art in general na original mo na ikaw lang talaga yung one of a kind, di ba? Parang anong tawag sa iyo noon, di ba? Parang imposible namang wala kang pinagkunan noon. God, God ka na God. Di ba? Parang ano yan, ano, nilabas mo ba sa ibang dimension? Parang gano'n. So, wala, wala. Pero yun nga, pero pag nagawa mo yun, laking credit nun kasi unique eh. Sa'yo talaga eh. Eh, di oh, ba pero, siya? Pero, pero hindi naman siya. Mahirap gawin. ano ka na no, henyo ka na talaga pag ganun. Pero di ba, mm. parang yung something naman na pinaggayaan mo at minanifest mo sa sarili mo na nagawa mo, iba na rin yun eh. At, ah, oh. Parang original nasa, ano rin, eh. nasa execution talaga. Tsaka lahat naman mm-hmm. tao, iba-iba experiences. Eh. So, may imprint ka pa rin dun. Kahit mm-hmm. pilitin mo gayahin, magbabago pa rin, may iba pa rin. Alam ko may yung ano, eh, may yung isang issue na ano, na yung, yung isang Pixar animator nag-drawing ng superhero niya na nag-eskrima eh, yung tao dito, kamagong. Mm. I'm sorry, kamagong? uh, <laughs> basta yung nag-eskrima, eskrimo ba ang tao dito? Yung sa ganun. Arnis. Arnis. Tapos may isang local uh, indie creator na, uy, parang parang ako na una dito ah, kasi yung although meron na siyang comics na matagal na no. Yung sabi ni John yun eh na <laughs> si ano na, sabi ni John? Si Hiner si Hiner. Oh. Na yung kanyang oh. character na ano na na experience din tapos eh, oh, din. Tapos si parang nag na, ano rin na na ano rin, hindi, yung costume din, ganyan. Tapos Philippines ah, din, Filipino yung character. Eh, yung Pixar, ano to, ano to, ah, ah film, film yung Pixar animator. Pero, okay. ano pa rin yan eh, parang, oh, ikaw nga yung nauna dito sa ano, pero sa execution, tsaka siyempre, maswerte siya, Pixar siya, mas marami oh. siyang reach. Eh si, oh, ano, mas... hindi limited yung reach niya kasi sa Philippines lang o sa Metro mm. Manila kasi kung gusto niya i-limit yung arnis sa kanya, ipap ipapatent niya yun sa kanya. Kasi... Oo, oh, parang uh, Copyright yun. Parang dapat may ano ko rin, may humility ka rin aminin oh, sa sarili mo na... Ano, hindi Para lahat ng idea mo unique ano. at ikaw lang muna nakaisip. Dapat sa, oh. sa isang side ng mundo meron na nakaisip noon. Yeah, definitely ano, meron talaga. At least kung gumagawa ka ng kunyari Filipino stories tungkol sa sa kultura natin, at least unique ka dito, 'di ba? Kung nilabas ka sa ibang bansa, unique ka pa rin. Oo. Hmm. Ito kung may eh. compare kung, kung may compare ka man, may difference pa rin yan yung Squid Game. Tsaka yung ibang ano ba pinagkayaan niyo, yung As God's Will. Magkaiba pa rin yan eh. Kasi syempre, oh, Korean, oh. Japanese, iba pa rin yung element ng oh, Korean. Yung, mga characters, eh. yung ano, di ba? Yung Battle Royale, tsaka Hunger Games. Oh, yun oh, pa. Ano lang naman yung execution lang talaga, tsaka production o ano, yung back. Sa abuso rin kasi, yeah. kunyari, ano ka, kunyari, ano ka, Disney ka nga, madali hmm. gawin yung ano, eh, yung, kunyari, bigger entity ka, punta ka sa mga indies, tapos may nahanap ka ng idea na maganda doon, tapos ikaw hmm. magbo-blow up, syempre, mas maraming hmm. nakanood sa'yo. Wala, sa'yo diba, na, nauna ka. Si oh, Disney, sila kayo. Ano, anong anong habol ng ano? Uh, mga sikat na musician, Oh, Makikinig yung... sila ng mga uh, small-time na artists, yung mga musician din, yung mga hindi sikat. Mm. Tapos, review lang nila yung beat, yung kanta. Tapos, mm. nalagyan mm. nila lyrics nila. Wala, kanila na. Ayun. Yun Kaya, yung... Oh, nagkakaproblema dito sa mga ganyan kasi yung mga mga malalaking artist na nag ah, sa ano, pag nagkakaroon ng pag nagkakaroon na ng ano? income, income na yung ah. kanta ganyan. Alam ko yung Hawimbawe, di ba yung Lion King, yung Hawimbawe, Hawimbawe yung maraming nagdala ng ano mara, kumita na sila yung kingdom doon ng marami, ng milyon-milyon. Pero yung original na gumawa ng kanta nasa sa South Africa na ano eh, merong para traditional ano pala yung traditional song pala. Hindi mo traditional parang ano lang parang parang yung harana ng parokya ni Edgar na parang nagpinapasa-pasa daw na yung kanta. Uh, yung community like, nila hindi yumaman pero yung live yun, yun, yun, yun, yun naman actually kasi yung problema din ng Disney yung pinagkunan kasi nila na gano'n, yan, yung hawimbawi na yan. Public domain yan eh, parang part ng cultural ano nung South Africa. So wala nagmamayari technically. So ginawa ng Disney, ginawa nila, kinapry nila sa kanila. Hmm. Diba? Ganun yung ginagawa actually ng Disney. Yan, yung Cinderella, Snow White, Pocahontas. Hmm. Wala naman nagmamayari niyan dati, public domain yan lahat, 'di ba? Tapos yun nga nung nag-adapt sila, sila kumuha ng rights. So ngayon, hindi mo na pwedeng kopyahin kasi nga, kanila na eh. So ako, feeling ko, Disney ang pumatay sa ganyan yung mga free, yung freedom to copy din. Kasalanan Ayan, may si Rosario, nag ano, nangaano si Mark. <laughs> Ang ah, nahihirapan na si Mel bumili ng comments eh. Yung, uh, mga ano na eh. Anong comment? Wala akong nakikita ng comment yung kanta mismong The Lion Sleeps Tonight, yung kinuha ni Disney well aside from yung buong movie yung movie, oh. oh yung Kimba oh Kimba Kimba oh pa yun oh, yung sa Pilipinas na. oh yeah. sa Pilipinas may ano eh, may timba tayo dito eh wala nakawa na lang tayo lahat Kimba tabo oh ano na nga daw yung tawag ang tawag na nga daw kay Kimba ano eh forgotten na anime na nga daw eh. parang forgotten hmm. ano Binaon ni Disney sa mga little batas. Ang nakakasama, niyo, ano si Disney pa yung malakas yung loob mag mag sukay Kimba. Maghabla. So, hmm. wala, ano na Okay. Oh. Kinamatawa ka talaga. Kinamatay na nung author yung ano eh, yung pagkuha ng rice. So, wala na rin gawa yung sa ano sa, sa Amerika ganun. Lalo yung mga small business. Mm. Yung ano ako, ako, Beacon at saka mm. Black Swan, di ba? Ano yun? Perfect, perfect, perfect blue. Perfect blue. Ah, oo. Oh, oh. Kay Nolan. Mm. Oo, oh, kasi nung ang tawag dito, yung meron yung, ay hindi, may iba pala yung sinasabi ko, sorry. Ngayon, hindi na nila pwede basta-basta kuhanin, kuhanan ng source yung mga anime kasi mainstream na anime. So, ang ginagawa ano, nila, na lang <laughs> nila lahat. Oh, may hirapan na rin silang gawin yun kasi ano na, may internet na. Pwede na silang oh. i-call out tapos yung cancel culture natin na, oy, cancel culture, cancel natin ang Disney. Mm, hirap nun, ah. Marami <laughs> kang pambayad para kumontra sa cancel culture. Oh, pero malakas you know, eh, malakas, malakas yung power ng mob eh, mob mentality. Feeling ko yun nga eh, na, ano, hindi na siya hindi na siya healthy sa akin. I mean, ano na siya, masyado na siyang delikado. Hindi nga katulad ng dati na, na pag nagkopyahan kayo, okay lang, pares kayo nga angat eh, di ba? Eh, yung mga X-Men, Superman, di ba, Marvel DC, parang hindi naman, wala naman nalugi sa kanila parehas eh, di ba? nagkukopyahan sila ng, alam mo yun, yung talagang halatang halata. Pero wala naman bumagsak doon sa isa, parang kinopya ni Marvel si DC, hindi naman well, umangat ng konti, pero hindi naman din lumubog yung isa parang na magkukos na parang wala na hindi yung kinopya mo sa akin ano parang sumikat na pa ganyan parang di naman ganoon yung naging kaso ng Marvel at DC di ba so parang parang I guess walang problema yung ganong ganong ano bang tawag doon walang problema sa ganong paraan na magkokopyahan kayo as long as pero diba? yung yung company yung ano yung company yung nabubuhay pero yung mga gumagawa yung mga artists yung mga writers hindi sila nabibigyan ng mga uh, karapat oh. compensation. Kaya ano yung mga yung mga usapan yun. Ang pake lang nila is yung benta. So, oh. may formula nila, bibigay nila sa artist, ganito gawin natin. Kasi yun yung bebenta, di ba? Oh, ibang usapan yun sa akin, oh, tingin ko. Ibang usapan pa yun. Kasi si Bill Finger namatay ng mahirap, si Jack Kirby namatay ng mahirap. Hmm. Saka yung gumawa ng Howard the Duck, hindi naman yan napagkakitaan yung Howard the Duck gumawa siya ng sarili niyang black character sa image. Pero ano din yun, feeling ko ibang topic na yung ganyan. Mahirap din, ano naman yan, yung pag ano ng character, lalo na kapag ka, nakadikit ka sa isang publishing, minsan hindi mo makukuha yung rights mo sa character mo, di ba? Pagka, Oo, kasi ano, hard work na yun eh. Hmm. Unless kung so, simula pa lang, sabihin mo na. Napanood niyo ba yung, ano, yung, do- Alin? Ah. Yung documentary ni Bob Ross sa <laughs> Netflix. Oo, oh, grabe rin yun, oh. sa Netflix. Hindi ba yung anak ni Bob Ross, hindi pwede gamitin diba? yung oh. Ross pag naggagawa sarili siya ng mga seminar. Oh, sarili diba? niyang pangalan. Sarili niyang... Grabe, huwag na, mag-indie na lang tayo. Indie forever na tayo. <laughs> Oo, oh, huwag na tayo magpa-Netflix. Forever ng hmm. indie. Hmm. Ang hirap, ang dami pala. Ah. Pag ano, may, may pag may mga abogado nang involved, mahirap na. <laughs> si settlement na lang. Oh. Pag ikakaso natin to, pag natalo ka, bababayaran mo to ng buong buhay mo. Mga ganun. Oo, tapos magka-counter pa sila. Counter, counter two, ganyan. Kaya mag-a-appeal. Pag natalo sila, mag-a-appeal sila. So, another bayad na naman sa abogado. Uh, ulit na naman yung proseso nun. May may ano sila eh, may fund silang idrag ng idrag yung kaso eh hanggang sa maubos yung funds. Pero alam mo magandang dapat yan din yung actually inisip ko nga eh nung nagkaroon kami ng kaso dati, yung may hinahabla kami. Para kasi pag pag magrereklamo ka sa pag may pa, may didemanda ka, ikaw yung mahahasil, eh. ang daming pagdadaanan, ang daming babayaran. Oo. Parang isipin mo, eh, hindi ko na to itutuloy kasi ako yung mahahasil. Oo. Eh. Saka alam nila ng mga kumpanyan, alam ng mga tatagal pa yung tao. So, sure yan. Sabihin sa'yo, hindi, tatagal to kasi hindi pa makita to, hindi naman sila naghahanap, mga ganun. So dapat ang thinking sa atin na di push mo yan, di push mo yan. Paglaban mo yung rights mo. Kasi hmm. rights mo yan. Eh. Na kahit mahasel ka, okay lang yan. Mababayaran ka. Pero siyempre, thinking dito sa atin, parang di, wag, parang pag nahuli ka ng MMDA. Wala na, ano, wala nang ano, ano, tulfo agad. No. Oh. Sipin mo, kay <laughs> tulfo, ano, Boss Rafi, ginaya yung ano ko, character ko. Pwede <laughs> yan. Ang hirap. Dapat may ano tayo dito, no? May may maigas tayong expert Lawyer. sa legalities o so hmm. legalities. Hmm. Copyright. Di ba si ano? Si yung sa The Dark Knight PH na Si, si Paolo yung, ano? Aurelio. Oo. Uh, Di ba siya ano? Ay, baka pwede natin invite yun. Alam ko copyright lawyer, lawyer din siya eh. Hmm. Tingnan natin. Close ba kayo, Gio? May kilala mo siya? Alam ko lang. <laughs> Chismoso ako eh. But The Dark Knight PH. Ayun. Wala na si Nick. Naubusan na oh. natin ng ano, ng battery. Oh, ano na siya. all the way na sila mamaya. Oo. Oh. So, bagong kasal. Ayan. Hmm. O si Teddy Pabon na creator din dati. Oh, pwede. Ah, ayun mas siguro kailangan din ng magandang research niyan, Mel, para tsaka tayo. Mga questions natin, lista na natin. Oo. Oh. Ayan. Salamat sa mga nanood sa biglaang live episode. Oh, sana And, uh, i-push please, natin. Ano na lang, 100 minus 45, ilan? 55, 55 subscribes na lang kulang namin para mag-1,000. 55, 55 subscriber na lang, oh. Konting-konti na. Mga ano pa yan, mga, mga 2 months pa. Siguro siguro magpag-giveaway tayo para ano para marami. Yung mga mag- ano, do- dobling comics ni Mick. <laughs> Oo nga. Meron ako ditong VCD na Michael Jackson, oh. Ako meron akong pwedeng pamigay. Oh, Michael Jackson na VCD, oh. Kung meron kayong VCD player. Asa na yun? Ito ko lang kanina yun eh. Ikaw kung anong ipapamigay mo? Chichir kya? Wala, wala kayo. <laughs> Mamimigay ako ng Bubay ito. Oh, Bubay. <laughs> Pamilya. Bubay 2. Bubay. Love na love ni Kong yan. Love na love ni Kong yan. May gawa rin si Kong dito. Eh. Hindi ko lang makita yung comics. Hindi nga ako pinigyan ng complimentary copy, no? Ayun, dun sa kabila. Meron ako nun, Bubay, dalawa. Ipabibigay ko yung isa. Pag umabot tayo ng 1K, tapos papalalamog natin. <laughs> date kay Kong daw, o oh, yan, ayun, mako, mabenta yan. Mabenta Kaso may magagalit, o, oh, magagalit. Hindi, hindi pwede, hindi pwede. <laughs> bawal, bawal. May, makakahon kayo niyan kapag ginawa natin yan. Okay, okay, sige. Maraming salamat, oh, guys. Sala- oh, siya, siya, siya, salamat, siya. Oh, siya, <laughs> Salamat sa mga nanood, comics people. Please subscribe to Indie Comics Podcast sa YouTube. Meron din kaming kasamang Mick Pardo ang pangalan. Uh, Yan, boys na Babay na tayo. Pagkas... Minute na eh. Oh, <laughs> Ikaw, babay na. Ano, bad romance ulit. Bad romance ulit. <laughs> oh, mauna ka, Kongo. Sige na. Kayo na, kayo oh. na. Oh, oh, oh, oh, oh, call it a bad romance. Oh, Ikaw yung mamit. Oh, oh, oh. Caught in a bad romance. Oh. Dapat ano sa sila, rock, rock, Ba't may kamay? Ba't may kamay? sa lalaki. Hindi alam mo sa kamay. Natawa, naalala ko si Arden nung nakaraan, yung gines namin si Mari, galit na galit kay Mel. <laughs> ayaw, mag, ayaw na mag-bad romance eh oh, hindi KJ, KJ. <laughs> oh, may kamayo. Cameo. Ah, ang tawag doon, kamayo. Kamayo. <laughs> Tony Gonzaga na kamay. Dalawang kamay. Ayan, yan. Oo. Salamat Di comics kami... people sa panonood. Ano may, may may anong wish mo ngayong bagong kasal ka na para sa IKP? ano yun? Ano yun? Eh di maka 1k subscriber syempre. Ah, Tapos yan. Mag- magkaroon tayo ng mamonetize tayo para hmm. hindi na tayo nagtatrabaho. Oh. Wow! One, gusto ko yun. Dapat nga, one, yun. dapat nga 1 million subscribers para ano. Dapat nga 1 million subscribers sa tayo para ano, hindi eh, ba? Parang parang kong TV lang eh. may pera na kagad. Dapat kasi dapat Kong TV yung title nitong IKP. Oo. May Kong naman tayong kasama. Eh. Oo nga, okay. Ninong Ray, kaya, magluto, na, magluto na lang tayo. O kaya Indie, Indie Kong Nick Podcast. Ta- taga kami lang yung... In, in, ano, Gawa si tayo nung intro ni Jeff. Pa-update oh. na natin yung intro natin. Oo. Oh. Oo, tama yun. Wala pa tayong ano, ah. sa, ano ba tawag doon? Ba, ano yung parang music ba yun? Wala pa, wala pa. Pwede, wala pang update. Pwede naman, oh, pwede naman i-reuse yung muna yung ano, yung dating music. Palitan lang yung diba, visuals. Ano, di ba yung meron ano? Di ba, RD Aquino, Mel kasi... Mick Fajardo! alam mo yung parang papatungan mo lang ng boses, yung normal na boses. Oh. Sa- same audio, tapos papatungan mo <laughs> lang ng ibang boses. May kamote, ganyan. Hindi na, May hindi na kakantahin. Hindi, kakantahin mo nga ng ano, i-overlay, over, i-overlay mo yung boses na ano, kay, G- kay Giuseppe. RD Aquino. <laughs> Mikmahal. May kasipit. Diyos das giyaw, Mikmahal do kong. oh, <laughs> Hindi mix podcast. Gawin ko Ayan. nga yung pagka nagka, nagka, ano, nagka, oh, hindi marunong ka din namang mag-edit, Mick eh. Sige nga, sige nga. Nga, dagdagan naman rookie duties mo, Mick. Oo. Oh. Oo nga eh. Ay, baka Buti may mga gusto sumali, ano, Fantasy Basketball League. Sali kayo sa amin. Oo, yun. Commissioner Ako, na commissioner. Ito, ng mga laban. Ang rules lang dito, dapat ano, sa akin si Luca. <laughs> Mm, <laughs> sige. Tsaka ano, shoutout kay Sali Shoutout, shoutout kay Chib. Lahat ng trades Ayan. mo, ibiveto ko. Ayaw mo i-trade si KP sa akin. Binibenta, binibenta tayo. Ikaw din, Kong. Di mo tinuloy yung kay, ano, eh, kay Christian Wood eh. Ha, uh, sin- okay lang okay na, Jack. Okay na. Okay na. Ah, siya, siya. Sige, sige, sige. Wrap up, wrap up. Thank you, comics people. Bye, bye, bye. Thank you, comics people. See you ulit sa next episode. Bye-bye. Please subscribe to Comics Podcast.